Jo. Bitte Leute, bitte ja, Hammer. Jo. Түлэш түл тань энэ тонох юм уу? Яг зөөр хойлоо бүршүүн харсан ч болж шүү. Бүршүүн үү? Дүүт. За ингээд сонсож байгаа хүмүүстээ энэ орой мэндийг хүргэе. <laughs> Яг бит хоёр яг орой бичиж ин л та. Цаг ид болж байгаа лээ. 12. Тэгээд сайхан сууж ин найзтайгаа бэлгээ өнөөдөр зүгээр ингээл таарлаа. Үгүй таарлаадаг шүү дээ. Мэн чинь залгсан шүү дээ жавруу. Зүгээр л мэн зүт гэж хэлсэн гэж. Тийм бит хоёр бол амьдралд бол таарлцсан найзууд. Аа. <laughs> Цэцэрлэгтээ таарлцсан. Тэгэл тэр үеэс хойш ерөөсөө найзлал. Тэгэл одоо хүртэл амар сонь те бүр яг яаж цэцэрлэг. Тийм миний одоо баг хамгийн эртний найз шүү дээ. <laughs> Миний хамгийн одоо жоохноосоо мэддэг гэх юм уу? Бараг л ухаан орохоос хойш чи байсан л байгаа байхгүй. Яг тэр цэцэрлэгийн хүмүүсийн дунд л ухаан орсон шүү дээ бараг. Тэ? Яг тэр үед л нэг ингээд тоглоом могломоор тоглож моглол Угаасаа ингээ яг бодонгууд. Оюухаа ер нь яаж эхэлдэм бэ? Бодонгууд чи хүүхд тахтай өчнөө хүүхдүүдийн царай харж байгаа шүү дээ. Тэр юм яг хитүү хүүхдийн царай л үлддэн шүү дээ. Тэдний ойл яг нэг нэг юм биш. Нэг нэгэн тэ. Гэтэ ингээ тэр бүр ингээ одоо болохоор ингээ явц тэ. Тэгэхээр ингээд тэгж би харж чадахгүй л юм. Чамайг одоо гарч л хардаг. Энэгээр. Тэр үе хараа. Одоогор гэдэг нь зүгээр яг яг одоо яг тэр цэцэрлэг тойло байсан шигэл яг одоо тийм хоёр л нөгөө хоёр ч л байж байгаа шүү дээ. Аа тийм шүү. Хоёр яг сүнс яг ингээл тэр үеэс хойш яг адилхан. Тийм болохоор яг л одоогоор нь мэддэг юм шүү. Аашгүй. Хоёлаа чи одоо байгаа юм биш үү? Яг одоо энд сууж байгаа юм биш үү? Яа. Тийчтэй. Цаана Йоо энэ үлдэхтэй бүр үнэ амархан болчихсон тийм. Амар подкаст шааж тийм. Одоо ямар дуу модтэй гэж сайхан. Лонч байгаа юм ойлоо зүгээр микрофон барьсан болохос тийм. Хоёул зүгээр хоёлаа юу ч судлаач ажиллах юм шүү дээ. А тэнд байна. Тийм аль нь спонсорт болмаар байна аашгүй. Спонсорт болмаар. Түл сайхан тэнцээ байнг хилээд үг. Спонсорууд сууж идэг шээс тээ. Хоёр спонсор. Бид нэр спонсор манай нэвтрүүлгээр бид нэр хүмүүсээ спонсор авдаг харин бид нэр хүмүүс спонсор өгдөг. Бид зөвхөн спонсорыг зар. Бид бид sorry гэсэн байна. Нэгсэн жоохон гоё ингээс амархан байгаас зүгээр ингээл. Мартаад. Зөв бол дасцсан шүү дээ. Яг байн гарсан. Би зөвхөн гарна. Энэ. Юу биш үү? Би мэ хонголгоо шүү. Харин тийм мэднэ чихвч хэрэгтэй юм. Бүр ямар ч ойлголтгүй нэг өөрөө яг ямар сос. Өөрөө яг амтайгаа нэг юм 10 10 сар жуулрын зайтай хат болно. Би бас нэг тийм ойрт ярмааргүй л байна. Юу ярмааргүй байна гэж. За ойрт юу ч юм да. Ойрт ярмааргүй. Сүүлд хэзээ уулзлаа. Нэг тэр тамирагийн гадаа нэг таарсан лээ. Тэг чи хэдэн сар байсан? 5 сар байсан уу? 6 сар байсан уу? 5 сарын сүүлээр. Тийм баха. Яг амар 100 оруулжсэн. Аа үгүй байж та. Миний зураг авдаг өдөр юм байл шүү дээ бүр. Амар урт өдрөөс зураг авдаг өдрөө. Юу нэ? Манай гэр бүлийн зураг нь оршилцсон шүү дээ. Бүр бүр яг юм бүр нэг юм олоолаа юу? Official. Тийм олоолаа. Гэтэ нэг хідүүн унд бүгдээр ирэх ёстойсэн чинь тэгээд халуун өдөр малуу өдөр гээд баах юм арай зарим нь ирээг. Тэгэл хохин гэсэн бид нар амар гой зурагтай болол үлдсэн. Тий. Тий, үгүй амар гой. Хохин нөө. Уулногоо бүгдээрээ ахуулах хэвчээсэн шүү. Тэгэл залхууралаа. Халуун өдөр тэр олон хүмүүсийн чинь нэг дор цоглуулна гэдэг. Тань тийм амар хэцүүн байлээ бас. Зогцуулан зарим нэг аашлан тий. Зарим нь өөрсдийнхоороо зүтгэн. Хүмүүс гэдэг нь ярдгатай тий. Хүнийг менежлэх. Хамгийн тэгснэ бид нэр өөрсдөө хүмүүс байдаг нас. <laughs> Өөрсдөө хамгийн ядаргатай юм юм байж өөртөө байж идэг нэ. Бид нар өөрсдөө ч сайн ойлгохгүй шин. 100% ойлгохгүй шин. Яагаад байгаа юм гэж. Би ингээд би өөрийгөө ингээд би ганцаараа гэж боддггүй шин. Би яг нэг өөр хүнтэй амьдэрдэг гэж боддоо шин өөрийгөө. Толгоон дотор нэг өөр хүнтэй. Яг нэг өөрт нэг консешн байгаад байхгүй. А зөвөр толгоонд ярьдаг гэж юу? Тий, ч одоо тий. Өөр өөртөө. Ч одоо инх юм уу те юм байгаад. Угаа яг ихчлийн чимээгүй байдаг л та угаасаа яг л. Харин яг ингээд нэг юм хүмүүнтэй уулзч муулцгар ч юм уу Дотроос ч яг ингэж аа. Би яг ямар үед тэр яг хоолоо гарч ирдэг нь ойлгочлоо гэж. Нэг амар эцэгтэй үед гарч ирдэг. Эцэгтэй үед ээ. Ямар нэгэн юм үйл явдал нэг шийдвэр шийдвэр гаргах мөчтөрөө. Э? Бодоор бодоор нөөтх нь ингээл яг чигэнд хилж өгөн л тээ. Чад тэгвэл тийм үл ингээм байх, тэгвэл ингээм байх гэл тээ. Өө тэгэж ёо. Харин тийм тэгвэл ингэн тэгвэл ингэн ингэж хилвэл тэгнэ гэл байж болох бүх одоо тээ тэр Канадад байхдаа тэр тэгж яадаг гэсэн үү? Үгүй. Ганцаараа удаан байгаа тэгсэн тэгсэн үү? Тийм. Аа үгүй үгүй. Хоолоос сонсдог шахах тийм сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй <laughs> биш. Би зүгээр тийм байдаг ш. Гүй зүгээр наа. Яг дээр дотроо өөрөө өөртөө л ярьж байгаа шүү дээ. Хүн чинь уусаад тэгдэг шүү дээ. Яг өөрөөрт юм боддогтой адилхан. Тэгэл Вау. Гэхдээ би яг НАТО чинь шүү дээ те. Би амар муухай мэлх гэдэг юм л да. За. Энд ч уусаа те хоёулаа нэр улсаа бол хэлэхгүй үстэй. Ул нэр улсаа бол нэр улсаа хэлэх юм зүгээр л те. Identity бол тэгэл сайхан нууцлагдмал юм шүү те. Ер нь бол Уус жил үгүй. Үгүй зүгээр сонсогдох хүмүүст. Заавал чи тийм ярих гэдэг юм. Үгүй үгүй зүгээр өөр юм. Хүнтэй холбоотой юм. А хүнтэй холбоотой юм аа. За яг нэрийг хэлэхгүй л ярьчихгүй дээ. Заавал чи нэр мэрийг хэлэх албагүй шүү дээ. Зоожаар би өөр ингэсээр хэлнэ ярих юм мартчихлаа. Зоожаар. За цаая их шүү. Эсвэл харин тий одоо ингэ шидээр эхлэх үү. Санаа их шүү. Үгүй ингээл зүгээр ингээл явж лээ тий. Явж лээ ингээл тий. Энд чинь подкаст шүү дээ подкасташ. Говьч төс энэ. Яг тэ өөртөө ярьдаг гэж ярьжсэн шүү дээ. Тийм. Аа тийм яг яагаад тэ хизэнээс тэр voice амар анзаарсан бэ гэсэн чинь найз тосноос ашиг. А тийм үү. Бүр яг би бүр амар их тийм бодох ситуац ситүэйшнд ороод байгаа байхгүй тий. За яг ингэж хэлвэл өстэй болохгүй маань тий. Эн чинь бас яг тэгнь байна гэд учраас тэр хүнийг амар сайн мэддэг. Аа. Тэгэл ингээл яг ингээд нэг юм юу хиймд ингээ нэг юм ингээл яг яачих вэ гэдэг бас санаа зовлоо. Би ингээд хэлчихвэл яачих вэ гэдэг амар эргэцүүлж боддог ч юм. Идэрээд байгаа шүү дээ. Тэгэж хэлэх үсэл тийм их үү. Тийм. Тэнгүүт ч бас нөгөө төвчээр мөвчээрний асуудал бас орж ирнэ хаяа зүгээр л те би юу н яхаараа ингээ те ийм ингээ байж хэвчээ гэж бодож байна. Тэ үн би ийм байгагүй шүү дээ гэж тэл. Юу энэ охинтой ийм байгааг. А өмнө тийм байгааг. Тэ сингл ах та. Яг ямар байсан гэж тэр. Ямар байсан гэж юу? Яг сэтгэл санааны хувьд. Сэтгэл санааны хувьд л шүү дээ нэг байнга л нэг юм дут дутагдсан. Тэ нэг тийм эмхтэй хүний гүг яг өмнө өмнө өмнө А за одоо хийсэн өмнө одоо бол одоо бол зүгээр л яг тэр нь бол гоё гэхдээ ингээд хай яг нэг тим үед ордог хөх юм бодох шаардлагатай үед мөгд орно штэ. Тим эсвэл conversation ч юм уу. Тэгэл яг юу гэж хэлэх үү гэл. Тэгэл яг өөр өөртөө амар яриад Харин тэгээд яг үерснээс хойш амар тиймд ороод байгаа байхгүй. Тэгээл бүр яг хавах ингээл яг мессеж бичих таа бас нэг амар удаан синдж болохгүй. Бас нэг удаан бодох хугацаа байхгүй тэгэл газ ингээл одоо л хариугалаа. Толгой ажиллалаа. Харин тий өөр ирэхгүй ажиллаж штий. Сайн л штий. Толгой ажилласан байдаг шээ. Толгой ажиллахгүй тэгээд юу ажиллах юм. Харин тийм зүр амир exercise нас тийм энэ нь бол зүгээр л байж болох хамгийн амар. Тэс ингээл харж байгаа л ийшээгээ инги инги. За ингээ үсээ. Бүх амьдрал чинь л ер нь тийм юм шүү. Амьдралаа бодоод тий. За яг ингээд бодож байгаа л яг юу их үү гэж бодоол. Яавал илүү одоо энэ амьдралыг илүү гоё амьдрах уу? Ер нь бол амар симпл юм байл шүү дээ. Илүү гоё амьдрах уу гэж бодсон шүү дээ хүмүүс. Уусаал хинч гоё амьдрахыг хүссэн. Гоё амьдрал чи амар симпл гэхдээ зүгээр л амар л юм байл шүү дээ. Симпл те. За. Хэрвээ мэддэг бол тэгэл яг тэргээл хийх ёстой. Тэгэл зүгээр хүмүүс тэргээ хийн гэхээр л те. За тэгвэл ажил яах юм? Эсвэл те тэр яах юм? Энэ яах юм гэл Хаашаа. You know. Тэрийгэл хийнэ. Тийм. Хүссэн юм аа. Аа. Бүр яг хүссэн юм аа хий. Аа. Ямар ч айдсгүй. Тийм. Түл хүн яг аз жаргалтай амьдрах юм биш үү? За, аз жаргалтай. Тэгтээ яг хийгээл яваад таа. Сүлдө уйдахгүй юу? Яг л хүссэн юм араа л тий. Аа, байж та. Бас нэг аз жаргал гэсэн чинь бас яг амарын бодулчлаа. Тэг амар хүсэл хүсэл те. Тэг яг яснаа уйдаал тэгэхэд яг юу хүсэж байгаа ч мэдэхгүй сүлрүү гэдэг юм бол. Тэгэхээр яг нэг юмн дээр суйртай байх хэрэгтэй юм шиг. Олон юмн дээр юм шүү. Олон юмн дээр биш яг нэг юмн дээр суйртай. Аа бүр яг одоо тэр суйрн дээр яг ингэж тийм үедээ яг л яг тэр юм дээр л очдөг үү? Үгүй амар тэр юм хүсэн юм хийж байгаа ихтэй ингээд хүсэн юм хийнэ гэдгээрээ ингээд ингээд үсчээд идэв гэх юм уу? Одоо янз бүрийн хийгээл нэг дутуу хийгээл хаяал Ингээл ингээл нэг орхиол яваад идэг биш. Яг яг хүссэн юмн дээр яг ингээд тууштай байдаг юм тий. За. Юу ярьж илаа гэж. Харин өн юунууд бүр чимэг болчихлоо шүү дээ. Манай хажууд сая тий 20 болчихсон тий. Тий. Татар матар. <laughs> Тэр юу болоод өгөлж <laughs> ийсэн аа. Энийг шаа. <laughs> Гэснэ энэ. Зүнийг те. Зүний жоок л өгөлж байгаа юм шиг бүр шаас ч бүр аа гэж энэ. Тий аль те. Би ч юм дагаад гэж. Тэр хүүхний дуулж исэн юм. Яа яа. Энд одоо. Ямар ч айгүй орж. Аа. Хорон дээр нэр дээлтэй ах нар бүтгэж ижгэлсэн аа. Хари болцсон тий. Татар ирэнгөөч яалч гэж парид олно л та тий. Тэгээ энэ болж байгаа. Зүгэл бүр гоё юм шүү. Зүр инеж үлээгээ зүр фан гай ясна зөөлчгүй сериосны өглөх албаг. <laughs> Йоо тэр ч одоо яах юм бэ? Йоо зүгээр л бага хүмүүстэйгээ зөв инээлтэй л өнгөрдөг. Дуулж моглох нэг чухал шүү дээ. Йоо бүрсээ нэг мэт зүгээр ойлж шүү дээ. Арай тийм үгүй нүднээс асарч шүү дээ. <laughs> сая юу ярьж ингэж инээдлээ гэж. Эд татар иглээ. Инээж байгаа юм гэлээ. Би ганцаараа яв яв. Хорвин дээр би ганцаараа яг дуулаш. Ганцаараа яв яв. Нэг юм амжаадаг вэ. Тэр чинь гоё гас тий. Тэр чинь л перформанс юм шиг тий. 20 минут чинь тэгэл бүгд барин шатгач. Нацгаа агамч тий. Мань ч уун ажиллана шүү дээ яаж л тий. Мөнгө олж байгаа шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн. Яг тий. За алдсан хинч чи алдчихлаа гэж хэлэхгүй шүү дээ. Зүгээр яваа намайг гэл тий. Гоё ирцэн л шүү дээ татарын заяа ирцэн биш тэл гэж бодсон шүү дээ. <laughs> Угаасаа амар <laughs> амар удаг ахнар гэсэн шүү татар юм чи. Тэгэхээр яалч фан байж хоёулаа ч амар <laughs> уучлаа шүү. Удаг дөөнөр нь гэж байна. Амар удаг дөөнөр ч гэж. Манай чинь үлээ new generation дүүнэр А бич тэр яг үеийн ялгаа бол амар харагдаж байгаа тийм. Ингээл манай ах хэд нэр хэлдэг байхгүй надаас 10 ах яг чиний насан дээр бол би яг миний яг өсвөр үеийн үед яг ингээд дөнгөж Монголд интернет анх орж ирж байсан ганцхан компани оролт Datacom гэдэг. Тэгээ ингээд юм яг dial-up-аар тэгэл э, юу орд ямар сайт руу ордог гэсэн лээ. Нэг сайт руу оронгуудаа дуу муу татаж авдаг гэсэн гэсэн. Тийм. Тийм Тупакийн дуу мууг татаж авч байгаа зэ сонсч мосоод. 90-д онд гэсэн үү? 90-ийн 6 7 8 8 онд 98 8 А Windows 95 маавал юм байна тий. Фүүхөр. Тэгэж бүр ингэж тэнгуүтэ ингээд тупак сонсч мосвол бид нар бол ингээд зүгээр мэдээлэл юм жижигхэн цонх нөхөр ингэж олж авдаг гэсэн. Та нар бол одоо бүр ингээд батам шомбоцсон ингээд зүгээр явж байгаа. Амар одоо үеийн залуучууд бүр амар тийм <coughs> хурдан хөгжиж байна. Тий, тий. Гэхдээ хоёулаач нь бол яг яг имээр нь яг яг бүр ингэ нэгтгэн харсан шүү дээ. Тий, нэгтгэн. Зарим хүмүүс ч зүгээр шууд нүд нэг гэл юм байгаа шүү дээ. Одоо төрж байгаа хүмүүс мөхөд бол тий. Тэгэл бас цаг хугацаа хурдан өнгөрч шүү те. Одоо ингээд харангуй. Ман чи ирээд ингээд баг 7 сар болчихлоо шүү дээ баг. Тэгж хатгарлаас. Чи тэнд хэдэн сар байлаа? Жил болсон шүү. Жил гаруй байсан. Яг жил гаруй болсон те. 13 сар марч юм. Тэ. Канадын тухай яриач гэж. Ямар анх очиход яг чамд ямар санагдсан яг тэр үед яг заа үед аль хотод буугаал Ванкуверээр дамжсан уу те? Тэр мөрийгээ ярих юм. За за шууд яридөө. Зүгээр л ярих. Энд чинь хүмүүсийн сэтгэл санаа нь л. Аа за миний нэр хэд би ярина. Одоо Канадад байснаас чи илүү одоо хаппи байгаа юу? Yeah. Тийм үү. Ээжтэйгаа тэгэл найз охинтойгоо тэг шинэ мууртай болсон. Тийм бас мууртай. Тэгэл зүгээр л нэг илүү нэг өрнөлттэй арай нэг амьдралтай. Харин тийм Канадын амьдрал бол амьдрал биш юм шин шүү дээ. Чи зүгээр бүх юмнасаа хол тасарч явж. Чи ингээд чи гэн тэ. Одоо зөвөр юу лхгүй да ингээд те. Чи ганцаархнаа ингээд тэр зүг зүргээсээ тасарсан те. Зүргээсээ те. Зүгээр гав ганцаархнаа харин тийм. Ганцаараа ингээд сүрг үүсэх гэж байгаа хүн. Монголыг ингээд чирж явж байгаа гэх юм уу? Аа үгүй зүгээр Монголыг төлөөлж. Тий төлөөлж. Сүргийн нэг нь хацсан уу? Тий тий. Тэгэл аа хүн сөрөг юм ба штэ. Харин тийм ганцаархна чи тэгэл тэг яалцчихгүй аим ганцаарж байгаа юм чи тэгэл. Яалч шууд ингээл охин охин хэрэгтэй гэж бодож бодлоо. Тэгэл тэр нь бүтч мөтгөө онго тэгэл. Яж хат би буруу газар очсон л доо. Буруу хоттой гэж. Харин тийм ээ жижиг хоттой очсон. Тэгээ зүгээр яг тий зүгээр Канадын бүр нэг улаан гом юм шиг. Улаан гомд ямарч ягааг шүү. Зүгээр л яг 3 3 сая Монгол За за. Эрэхтэн хүн одоо яг хэрэг байгаа юм бол тал хүн те баг. За сая 500. Тийм сая 500 эрэхтэн хүн. Сая 400 мөрөнцөл баг. Тий. Монгол царайтай тэгээд англиэр сайн ярьж чадахгүй. Тэгээд Канад манад зархуу газар очих юм бол баг ганцаарсан ойлгомжтой юм билээ гэж. Ерөөс тоохгүй юм чи. Тэгээд тэгж хэлж байгаа болохоор яг том хотор байсан дэр тоохгүй юм. А том хотод очих юм бол арай боломж ихтэй гэж. Арай боломж, арай өөр хүмүүс их байдаг гоо. Хамаагүй дээр хүмүүс тийм тэгэл. Эсвэл 9 жилээс цан нэрэ тий. Нэг нөгөө өөрөө үл их ингэж нэг тийм өөр өөр арьстай хүмүүс янз бүрийн одоо тий. Өөрийгөө ястаа тий. Тэгэл олон хүмүүсийн дунд өөрийгөө хараад аа за за гэж жоохон тайвч маашрал тий. За за би А тэгэхгүй нэг жижигхэн хотод очингуудыг ганцхан нэг ангид нэг шинэ хөхт орж ирсэн юм шиг. Тий. Тийм. Тий, тэгэл болоо. Ганцаарцсан уу? Тий, яг хүмүүс дутагдсан бүр ганцаарцсан. Наадыг олон хүмүүс хэрэгтэйсэн. Тэгэл зүгээр л олон хүмүүс шүү зүгээр хайртай хүмүүс ч нөө. Аа. Тийм тийм. Бүр яг хин нэг хүсдэг юм бэл. Ядаж те чи байсан бол гэж бодож байгаа. Эсвэл одоо хин хин хин хин ч юм те. Тэгэл бас ээж хамт байдсан бол ингээл ийм те. Йоо. Те. Йоо би те Яа ичгч. Би найз өхнө тий яг одоо ингээ би би яг явахтаа ганцаар сингл байсан л та. Одоо ингээ тий ингээд юм үерхэлд орцсон. Тэгээ би ингээд те найз нь хүлтээгээд ганцаараа явсан байсан бол ёо юу вэ гэж. Тэнгүүдлэхээр амар бүр санж манаа бүр яах байсан бол таа гэж. Өөлж мөлөөл. Зүгээр л новш болох байсан. Харин тийм. Сэтгэлийн үгс байлаа. Тэ нэрэ тэгдэж шүү. Монгол хүмүүс яалч ч Монгол хүмүүсээ санаад. Тий. Бүр яг мэдхгүй ингээд гадаад тарж марахаараа баярлдаг байсан уу? Одоо Сингад ч юм уу те. Аа Сингад нэх баярлдгүй зүгээр л аа Монгол явж ийн гэж бодвол. Аа гэж бодоо. Аа яг нэг удаа тий би би яг яажсан юм бэ? Яг удаан хараагүй бол. Тий тий би яг нэг удаан хараагүй гэж харж исэн юм. Тэгэхэд л бүр ингээ амар яг араас нь баг л ингэсэн юм ямар санагдалаа. Яг хөө тий ингээ би зүгээр ингээ хараал өнгөрч байгаа л та тий. Яг ингээ та ингээ бодсор олон хятад хүмүүсийн дунд яг монгол хүн зүгээр үзсэн. Би зүгээр ингэж амар хүсчтэй ингэж юу ч хийж чадахгүй юм л ингээл араас нь ингээл хоцож үлдээл. Амар наатыг санагдсан. Чамаг харсан уу? Хараагүй юу? Намайг тэгэл яг л нэг л Монгол ч хараагүй юм шүү. Мэдгүй. Энийг <laughs> ч жоо. Харин ааж ицээ <laughs> тэгээ дунд нь дунд нь уусаа шатсан шүү. Ой зүгээр тэгэхэд манчи амар амар аимхаа юм уу? Аимхаа байсан. Тий зүгээр л одоо аимхаа биш болсон уу? Манай айдсаа давж гарсан шүү дээ. Яг ямар айдс байсан ч одоо. Хамгийн наазхан гэхэлтэй Яаж одоо ингээ охин таалагдах уу гэл. Чи чи юм ярих уу гэж. Тий. Чи манийга санаж байгаа бол те сая бүр хэдэн жил ганцаар явбав. 7 жил те. Тэгэл 7 юу ч бүр 5 4 5 байж та. 6 <laughs> жил 6 жил 6 жил. Тий тий. Э, Сүүлчийн үерхэн шүү дээ миний. Тэгэл би бүр одоо сингл байна гэж юусэн надад төсөөлөгдөхгүй шүү дээ. Тийм үү. Уусаа бүр ингээд түүхт мөнхтд болчихсон ямар ч тийм одоо би сингл яагаад ч болж чадахгүй. Эсвэл тэрийг зөөр ингээ би төсөөллөөс ингээ аваа хийцэн. Харин тийм. Одоо чамаг яг олон жил сингл байна гэж бодохоор би одоо сингл байсан бол яг юу хийж явах вэ? Харин тийм. Бодохоор амар төсөөлөгдөхгүй байгаа байхгүй. Зүгээр яг юу хийж явах байсан бэ? Уус ингээ тийм тийм ойлгохтой юм хийхгүй байсан хаа би л. Харин сингл харин өөр жоохон өөр юм сонирхоод хийх байсан ч юм уу? Хүн уус тийм. Тэгээ нэг юм яг одоо амар мэдрэгдсэн бол яг хүүхд төрөх юм бол шууд хүн зүгээр сериасны болохоос өөр аргагүй болт юм лээ. Амьдралд нэг жоохон ч гэсэн нэг юм яг амьдралд нэг жоохон ингээд нэг зүгээр урсгалаараа шааждчихсэн тий. Хөвцөн тий. Тэрийг ингээд хөвж байгаа хүмүүст одоо дирекшн л байх хэрэгтэй болж байгаа хөөхгүй тий. Тэрнийхээ төлөө юм хийх хэрэгтэй. Ямар зүг рүү явмаар байгаа юм тий. Сайн сайхан бүхэл бүтэн тий хүн өсөж штэ тий. Human хүүхдч Харин ингээд хүмүүс дээр ингээд ихтэй хаяа ингээд мартаал ягаад гэдэг л те. Хүн яг бүр ингээд яг над шиг те. Харин тийм. Жохон хүүхдээ би ингээд яг анх ухаар ол ингээд ертөнцтэй ингээд танилцчихсан. Яг тэр шиг яг адилхан юм хүн гэж бодоол. Яг миний генийг ингээд авч явж байгаа те. Миний царайт ингээд байгаа. Миний одоо ёо тэр ямар сонир мэдрэмж үү те өөр. Тийм ингээд what жижигэн чигээл бодлоо. Тэгэл тэнгуүтэй ингээд багасаа ингээд хөгжим хөгжим Ингээд ямаараа яг чамтай амар төстэй. Тэгтээ бас нэг өөр хүн бас байгаа тий. Нөгөө нөгөө нөгөө сая нөгөө хүнийх нь ч гэсэн тийм одоо нөгөө нийлүүлээд ингээд амар юм болцсон тий. Нийлүүлээд шинэ юм юник хүн хэзээч байгаагүй. Тэр нь тэгээд одоо бүр цаашаа ярих юм бол те бас дахиад тэгнэ гэж боддоо. Тийм бид нар ч гэсэн яг тийм байна. Харин тийм ээж аа. Хитэн хүмүүс ээж аа гэж. Харин <laughs> Big Bang шахна. Аа Өвөр баг яг тийм л шүү дээ. Тийм. Явсаар байгаа л. Хотоо хүртэл явж шүү дээ. Йоо юу вэ? Бүр зүгээр. Тэгэл яг яг ингээ болонгууд яг амьдрал яг тийм баахгүй. Зүгээр л бид нар үр удмаа үлдээгээл явж идэг. Зүгээр л энэ хүн төрлөختн ингээл зүгээр ингээ устдахгүй л яваад байх хэвээр гэсэн тийм л тий. Иймийг ойлгож авах. Одоо өөрөө хөвгтэй болон хүн төрлөختн гэсэн нэг тийм юм машин ч юм шиг тий. Тийм зүгээр ингээд юм төрлөختн байгаас тий. Тэр нэг юм те хүн хүний бүр ингээд юм рейс рас одоо наддаг юу гэж бодож байна гэхээр ингээд бид нар ингээд араас нь ингээд жоох ингээд түлхэж өгөөл тэг өөрсдөө ингээд унаал үхээ. Тийм бид нар ч гэсэн тэгсэн л байгаа шүү дээ. Тэгэл ингээд ингээд ингээд унаал. Тийм одоо бид бид бид нар яг ингээд чи одоо ингээд сууд мувтаар ингээд яг түлхэж шүү дээ ингээд баг багаар тий амар багаар. Хүн тийм өөрийнхөө хөвгтөж тэгэл бас өөр бусад одоо үеийнхэн даа ч гэдэг юм те Тийм байдлаар бас гэтээ амар important ч тийм нөлөөлөх ёстой байна. Бид нэр тэрийг амар мартдаг юм уу? Монгол залуучууд ялангуяа тэр нөгөө нэг юугаа гэдэг юм уу? Амьдралд чиний оролцоо яг хэр чухал вэ гэдгийг ингээд тоохгүй зүгээр ингээл нэг арх угаалч гэдэг юм тий. Жохон тийм хандлага үүд штэ. Одоо миний хандлага бол би одоо ингээд ПМ уугаад яаж байгаа ч гэсэн би ингээд хэдэн өдөр ингэж явахгүй л байхгүй. Нэг орой ингээл гоё байгаал. Тунгийн тааруулаад Тэгэл унтаал босоод өглөө нь яг аав аав хүүхдтэйгээ хувьд аав нь байгаа л тий. Яг тэгэл явж тэмүүгтэй яг би яг нөгөө нэг тэмүүгтэй дээр яг ингээд хоо дээр одоо хэр том болцоо лээ. Юу? Тэмүүг чинь. Тэмүүг юу? Тэмүүг. Андарчлаа. Тэмүүг шүү дээ өндөр. Манай найз. Төвч. Тэмүүгээр тэр нөгөө нэг скватерын талбайн тэнд бас нэг өдөр жоохон ууцсан явчихсан. Тэгээ ингээд яг Чингис хаан руу ингээд хараа заяа. Яг ингээд шат руу ингээд ойртоод алгаж очиж бит хоёр. Би яг Чингис хааныг бүр яг мэдэрсэн шүү дээ. Тэгээ яг бүр бүр амар яг жинхэнэ өвөг эцгийнхаа гэдэг юм тий. Одоо жишээ миний яг хүн яг шууд өвөг эцэг биш бишээж болно шүү дээ тий. Тэгсэн мөртлөө би яг яг энэ хүн энэ хүн яг одоо миний одоо амьдарч байгаа энэ улс одоо миний ээж аав, миний ээж аав, ээж аав, ээж аав тэр хүмүүсийн амьд байх тэр бүх юуг нь шийдчихсэн ба. Одоо зүгээр Чингис хааны нэг үйлдэл хитэн хүн butterfly effect нь бүр ингээд дэлхий тахинд байсан байгаа хөх тий. Чингис хаан нэг суманд оногдоогүй ингээд э, ингээд тэ нэг хальт ингэхэд жоохон энд байсан бол дэлхийн түүх шал өөр байхсан байгаас тий. Тий бүр 5 см тий жинхэнэ butterfly одоо ингээд сум мом ингээд иржсэн байгаа шүү дээ. <laughs> Хүзүүндээ сум оногдсон шүү дээ. Зив зив нөө нэг 6 дад. Тий тэр тэр подкаст хийж байна. Сод онцсон уу? За ингээд манай эхнэр боогод ирлээ. <laughs> Сайн уу гэж. Бид хоёр сая юу ярьчлаа? Чингис хаан. А тийм тэнгуүтэ би зүгээр л тэгэж бодсон. Ганцхан хүний зүгээр ингээд ингээд нэг хүзүүгээ жоохон хөдлөхтэй шанс байгаа шүү дээ тэр чинь. Жоохон доош ясм шүү тарих руугаа харуулаад үхчихж байсан юм уу те. Мэдээ үхсэн болов. Тийм үхсэн бол Чингис хаан ингээд зүгээр харуулаа те. Хүзүүндээ оногцсон шүү дээ. Аль хэдийн. <laughs> Тэгчээд ахад Жохон ингээд доошогоо байж байгаад яасмал тийм жохон юмнаас дэлхийн хүн төрлөختний бүр ингээд түүх өөр хамаар шал өөр байх байсан байхгүй. Тэгэхээр нэг хүний тэр үйлдэл те нэг хүн өөрийгөө одоо Чингис хааны тэр одоо тэмүүчин баг бахта ингээл тайчуудаас оргоолтой ингээд юм модон юм юу юм хүзүүнээс нь дүүжилсэн юм те тэгэл юм юутай цухтаал шүн ингээл гэрүүдийн хаагуур нэг айлын юм монд хоньны ноос моосон дотор нуугдчих муугтаа. Тийм бүр яг нэг стейт мишн агаас тийм. Тэнгүүтээ ингээд нэг голд ингээ 3 өдөр зүгээр ингээ хөвтөж мөвцсөн гэж аахгүй. Хэдэн настай юм? Бараг нэг 10 эдхэн настай заяа. 3 өдөр тэгж яг хөвцсөн юм өөр. Тэгж хөвтөж мөвцсөн. Тэгэл усын угаал хөвтөдсэн. Ерөөсөө юу ч хийдэггүй. Тэгж яг нуус тавчин дээр гардаа шүү дээ. Ер нь бол тийм амьдралаар яг ямар тэр үедээ ингээ зүгээр л баригдаал ч юм уу те нэг хүн харж мараад яха бүр бүх юм ингээ дээд тэнгэрээс бүр ингээ яг тэр хүнийг бүр ивэгэдсэн юм. Тийм байна, тийм байна. Тийм. Бүх юмд нөлөөлцсөн. Тэгэхээр яг бид нар ч гэсэн тийм байхгүй яг тийм хүч байгаа биднэрт. Одоо зүгээр бидний нэг юм хийх А яг Чингис хааны явах шиг тийм амар хөшөлтэй. Тэгтээ зүгээр нэг хүн өвс. Иргэн тойрон. Харин хүн өвс аахгүй юу? Тийм. Би би би наад чаас мэдрэлээ яг. Зүгээр л нэг чаас адилхан зүгээр хүмүүс шүү дээ. Адилхан. Миний чиг тэгээд хизээч өөрийгөө голж болохгүй. Ялангуяа Монгол хүмүүс бол бүрч голж болохгүй. Ягаад тэгэхээр бид нар голох юм бол зөвхөн 3 сая хүн бүгдээрээ би бүгдээрээ голоод хинч Монгол улсыг цааш нь авч явахгүй тий. Цааш нь яг хөгжүүлэхгүй байхгүй. Тэгэхээр яг хүн болгон л цэрэг шиг бүр яг цэрэг л болох хэрэгтэй тий. Дээр үед бүр Монголын эрэгтэй хүн болгон шууд цэрэг болдог гэсэн гэж байгаа байхгүй. Зүгээр ингээл би би минь угаасаа цэргийн тим юутай. Бүх одоо нүүдэлчний амьдрал тий. Морь зөр ингээл хөдөөний номсом харуулж агнж магнаал Зүгээр л тэрийг л тийм угаасаа багасаа бэлтгэлтэй. Угаасаа багасаа минь анасаа цаанасаа угаасаа цаанасаа багасаа бэлтгэлтэй. Угаасаа нөө бидний тэр үеийн лайфстайл чинь яг л амар тийм юу шүү дээ. Чирэг бүр яг тийм бус тэр үед бол гүзээтэй тархан хүн баг байгааг үлж байгаа. Харин тийм муусаа өнөөдрийн шууд те <laughs> шууд амар хейт болж тэр те. Өнөөдөр ягаад тэр хүн болгон зүгээр юм хөдөө амьдэрдэг лсэн баг. Харин тийм Уу гэхдээ юм шүү дээ нөгөө онцлог хаад маад бол тарган байдаг л байна. Тэгтээ онцлог нь бусад орнуудын фармер мармерууд чинь амар мяа гэдэг юм шүү дээ. Юун байлч майлах те. Юу. Зүгээр л тэрийг тариал ногоогоо тариал хэдээлээ. Тэрийн зүгээр нэг л газараа бид нар ч болохоор ингээл те бүр ингээл нүүдлээ. Зүгээр малаа хэдээл маха хэдээл. Тийм tragedy бол tragedy болж болох байлч майлал тийм. Зэрлэг чон монтой алдчих малцал. Тэгээ тийм хүмүүс тэгэл цэрэг бол болох нь амар болох нь тэгэл ойлгож байна тийм шүү дээ. Нэг хятадууд бол хятадууд ч гэстэй. Харин номад лайфстайл гэдэг чинь л нэг амар юм байна. Суурин одоо ингээд солонгос солонгост очиод ингээд солонгосын залуучуудыг харж мараал те хүмүүсийг ингээд харна шүү дээ те. Тэнгүүт ингээд яг ингээд царайг нь хараад солонгосын царайг ийм байт юм байна гэл. <laughs> Ийм солонгос ах нарын царай нэг тийм фичерүүд өгдөө шүү дээ те. Яг юм жоохон тийм ингээд хаанаас нь чарсан солонгос гэж хэлмээ алхаа малхааны хөл мөлн ингээд те байж мэж байгаа. Тийм. Одоо тийм. Яг ингээл тэнгэж бодонго тэр хүний бүр ингээд яг ancestor-ууд энэ яг бодож байгаа юм чи яг энэ хүний хүмүүс яг юу хийжсэн бол гэл те. Энэ газрын түүх нь юу юм бол гэж бодож байгаа. Тэгэл гэтээ нэг муухай юм ингээд солонгосчд бүгд адилхан харагддаг шүү дээ надад. Одоо өөрөө оос төстэй шүү дээ. Энд ч юм ч очгоодтэй ингээл яг л нэг л царайтай солонгос хүмүүс юм шиг харагдав. Нэг л генийн одоо нэг л ген байгаа зда баг. Нэг хитгэн ген ким гээл нэг тэр чин баг л нэг одоо те манай боржгон овог шиг л овог байгаа хөх те ким гээл ким хитэн ким хитэн сая ким байгаа штэ. Ким ким ким кимотеста дэлхийд аяар шааж штэ шээ. Кимийн хувилбарууд те зүгээр өөрийгөө хувлаа тавлаад ингээд дэлхийд аяар цацсан гэдэг. Тэд нар янз бүрийн юм хийгээд цөмийн зэвсэг мэсэг хийгээш. Йоо нэрэ тим ким байгаа юм биш те. Ян зүрийн л кимүүд биш те. Ноос ким. Тэр нэр юу болоод байгаа юм бэ? Байлтахад байна. Тэр бол тэгэл байнгын л тийм новшин ари юм шүү. Миний яг тийм жок гэдэг чинь яг боо өхөлж явах дунгас өргөтэй адилхан. North Korea, South Korea situation. Уу, аль руу анхаарлаа хандуулах юм бэ? <laughs> god. Ойл нүрэл анхаарахгүй болохгүй бас. Мартаж болохгүй. Never forget. Үргэлжийн хилээ манастай шээс та. Өөр жоок байлаа зөө төсөөлтөө зөө тэгж ийн яг л зунгацсан шүү дээ. Бордер шааж байгаа юм чинь би энэрго муухай хараач. Муухай. Нэг нь новшрах гэж байгаа те. Бөмбөг тэслэх гэж шахад орно. Дээр нь гоё хөгжил твшил шах. Гоё юм явж байгаа чинь. Нөгөөх нь яг бор өнгөтэй мэн те гэж. Норд Кореанууд нь яг бор хувцсан хувцтай. Яг баас шиг шатсан гэж. South Korea нь болохоор ногоон хувцастай ч шиг. Яа тийм баас шиг хувцсан юм тийм үү тий. Жогоо нэг дизайны асуудал харин тугаасаа байгаа байгаа. Тэр чинь уусаа одоо ингээд яг гол болгон адилхан нийл хувцсан уусдаг. Одоо тэр <clears throat> Чингисийн үеийн одоо тэр байлтаа тэр яг ямар байдаг юм бол одоогийн дроноор ингээд дээрээс нь харж исэн бол тий. Зүгээр тактикуудын зүгээр ингээд дээрээс нь ингээд нэг цэргүүд ингээд байгаа штэ тийм орон цэргүүд тэгж байгаа л одоо өөдөөс нь ингээд цэргүүд ирж байгаа яг яаж хөт маневрлал те юу юу хийж байгаа л ингээд аль болох өөртөө баг алуулаад нөөдөлээг бүр ингээд их алаалч гэдэг юм те өргөтөж мөргөтөл тэгин зүр дроноор харуул ямар байх асуу тэрүүгээр мансын тулаан тийм тэрүүгээр яг Чингис чин бүр номер 1 байсан гэж те Тэгээ жанжтууд нь бүр яг тийм яг жинхэнэ Монголоос гаралтай жинхэнэ амар real gangsters Юу нэ? Тийм. Амар effective байлдаг л гэсэн шүү дээ. Бүр яг анти яг бүр яг чиний хэлдэг. Энийг тололтоонд ордгоо. Яг ялагдах тололтоонд ордгоо. Дандаа л тийм яг хитэ байлдаг новшин юм байж идэг. Ингээд яг гинт байлдаа тэхлэнгүүд нэг л сонин болцдог те. <laughs> Тэгт юм байж. Тэгт бас амар сайн. Орсуудыг тэр хамгийн амар яасан юм биш үү? Нөгөө нэг Битвана, Рике, Калке гэдэг шүү дээ. Үндгүй. Калка голын байлдаа ингээд. За. Монголчууд яг нөгөө нэг юу гизлээ заяа. Нөгөө нэг лалын улсыг эзлээд, хоризмыг эзлээд цаашгаа Афганистан, Перс, Мерс гээд явгуудаа ингээд дээшээгээ Кавказ руу очиад заяа. Тэгэхэд чинь Батхан уу? Биш үү? Биш, Сүбэдэ, Зэв. Яг Чингисийн яг жинхэнэ занжлууд яваад аа. Үгүй. Яг Чингисийн яг тийм Чингисийн яг нөө 9 өрлөг гэж яддаг шүү дээ. Яг нөө нэг анх яг тэр улсыг байгуулсан. Яг тэдний нэг хоёр нь ихгүй. Хоёр нь зүгээр тэр 20-ны улсыг бүр ингээд Чингис хаан яг өөрийнхөө яг одоо бүх ач мач нараа бүр жоохон бахт нь ингээд яг айн данд одоо бүх ирчүүдээ ингэж одоо авч явсан байл шүү дээ. Бүр жоохноос нь бүр 7 настайгаас нь 70 настай хүртэл бүх ирчүүдийг нь авч яваад тэгэж бүр ингэж яг улсаараа бүр яг байлцсан. Амар байлцаагаа шүү дээ, тэ. Тэгээ тэгтээ ингээд сургасан байгаа байхгүй яг үр хөвгтүүдээ. Тэнгүүтээ нөгөө тэр яг сүбэдэ жанжи юу хоёр чинь зүгээр торшуулын тим одоо Чингис хааны аримч нэг За 100 мянга байсан. 100 мянга нийтдээ 100 мянга те. Нэг тэр чинь 5 хуваагдаад ингээд 20 мянга хот хотоор нь эзлээ явжсэн байна л да. Тэрнийхэн зүгээр нэг нь 20 мянган зүгээр ингээд дээшээгээ бүр өөр арай ял явцсан заяа. Туршуулын ихтэй Чингис хаан тэр ингээд тийш юу вэ үзээд иргээ. Уулыг даваад ирэм аваад иргээ. Тэгээ Кавказ руу очио. Кавказ чинь дандаа нэг гүрз мөрз те. Армян жүрч чичэн эдрэг хүмүүсэд шүү дээ те. Чичэн гэдэг чинь монголчууд цэцэн гэж нэрлэж ирсэн гэдэг шүү дээ. Тийм үү. Яг нөгөө Оросуудаас такс авдаг яг такс коллекторуд байсан гэж аахгүй. Амар цэцэн ингээд юм <laughs> орсуудын чинь ингээд бүгднгээс нь монголчууд татар авдаг гэсэн шүү дээ. 100 жил гэж амар амар тий. Тэр үед яг чеченүүд төр ахуулдаг байсан. Би өөхөөс л сонссон юм байна. Чечен гэхэр тий. Цэцэн ч байж болохоор гас тий. Тэгээ яг тэр улсууд руу очиод тэнгуүтээ ингээд тэр Кавказыг ингээд яг давж исэн чинь яг би тэр нарийн юуг нь мэддэг юм. Илүү сайн судалмаар байдیں۔ Гэтэ тэр тэрийг даваал орсуудтай тулгарсан бохоггүй даваал жоохон тэнцээ нэг юм бас юм жоохон нүүдэлч амьдралтай гарууд байдаг гэсэн монголчууд шиг жоохон нүүдэлч маягийн Гэтэ тэр авийн одоо жоохон арай өөр яг монгол биш жоохон турк маягийн хүмүүс аахгүй. Тэр хүмүүстэй тулгараад тэнгүүдээ тэр хүмүүсүүд нь цаанаас нь Оросоос бүр ингээд айрын бүх хотуудын айрм ирсэн байхгүй. Бүх хотуудын заяа. Ингээд юм тэдний нүр алаадсан байл та нөгөө нэг нүүдэлчин гарууд монголчууд амар алаадсан чинь тэд нь тосломж гуугаад Оросууд ийм том айрм авчираад Тэгээд яг ингээд хоёр талаас бүр амар том нэг баг Оросод нь 70 мал мянга байсан гэж байгаа баг 70 80 мянган хүн байсан. Оо зүгээр тэгэл дайм болчих жоом тий. Тийм зүгээр шууд уулзаал хоёр талаас. Тийм шүү. Араал дуудсан шүү дээ яг л. Тий, араал дуудсан байхгүй. Энэ стандар амар стандар ханаас ч юм гараад ирэх тий. <laughs> Туслаарай. Туслаарай гэж хааж авах. Тэгсэн чинь яг ингээд Оросод ирээл монголчууд хойшоо зохтой ихээр Кавказд хойноос нь бас нөгөө нэг Кавказын гарууд нь хойноос нь бас навширцсан заяа. Аа одоо ингээд буцаа гарах юм бол тэднэртэй бас байлдах болно заяа. Тэнгүүдээ урагшаага орсууд 70 мянган орс морсууд тэгээд нөгөө нэг жоохон нэг юунод байгаа шүү дээ. Нэг бас нэг нүүдэлчин гарууд байгаа шүү дээ. 10 хэдэн мянга цангач юм нэг тиймэрхүү байсан гэж байгаа. Тэгсэн чинь монголчууд шууд илч явуулаад тэнгүүтээ гурван талын нэг тийм уулзалт молцт маягийн юм хийснээр юу ч гэсэн нэгийг алж малсан ч гэлээ илчмэлчийг алж малаад бүр машин юм болцсон байна л да. Шууд байлдах гал. Хорлоо шаадсан юм тийм байлдах гал. За монголчууд бас бууж өгмөг гэлт шууд амар бавар шааштай бас тий та нар юу юм та нар бууж өгмөг гэж нөөдөл нь юу хуцаад байгаа юм тий тий тий шууд алцах гашаа тэгээд хүмүүнийг алж малаа бүр шууд тэгээд тэгснээ тэгснээ монголчууд нөгөө нүүдэлчтэй нэг тохиролцоон төрсөн байхгүй тэднэрт ингээ алтмалт өгөө заяо нөгөө нэг перс юм уу нэг хоризмыг хуссан алтаа алтаа өгж мөгөөд та нар энийг ав та нар бид нар шиг бас нүүдэлч хүмүүс юм адил та нарыг бас ингээ орсууд даралдаг л үсттэй тий бид нар адилцхан нүүдэлч юм ахын төс ингээд яа юм аа орсуудыг нийлээд бот цохим охё гэж тэд нартэй нийлэнгүүтээ орсуудыг шаасан баг гулт өгөнгөтэй гинт ингээд орсуудаас орлуулж байгаа шүү дээ энд бүр зэн тийм ээ тий өнгөтэй яасан гэдэлээ би хоёр өөр байлдаа нэг холиод нөө юу ч гэсэн ингэсэн юм билээ эхлээд ингээ яг орсон яг main force нэгэд хүлж ирсэн чинь Монголын нэг ингээд юутай шууд тулалцсан гэж аахгүй. Тулалтаж тулалж байгаа л нэг өдөр мөдөр байлдан гутаа нүүдэл нь шууд ингээд зөвсөн хүсгээ хаяа шууд бүгд юм амар айгаал зүхтаад эхэлсэн. Тэгэл зүхтаал зүхтаал нөгөөдөл нь зүхтаал. Гэтэ ингээд зүхж байхдаа хойшоо харуулж марвал те. Нэг навш байлдсан шүү дээ те. Тэгэж явж бол тэгээ баг 9 өдөр ингэж яваад нөгөө 70 мянган хүний аримч ингээд ийм нарийнхан зураас болоод заяа <laughs> А за. Ангар нарийнхан зураас авчих. За за. Ингээд нэг ингэсээр байгаа нэг 7000 чи ийм орт болоод. Тэгээд тэгж байгаа л яг нэг даваа даваал ирсэн чинь цаана зүгээр морьтон зэрэг хэдэн мянган морин зэрэг өссөн гэсэн. Тэгэл нөгөө нэг юм нарийнхан зураас чинь бүр ингээд шаага буцаа шааж эхлээд нэг нэгээр нь жоохон зохноор нь те. Маа маа маа маа тэгээ нөгөө төлөв бас буцаж зугатаа тэгээд баг тэр армийн 90% нь чөлөөтэй баг амь өргөцсөн гэдэг. Тэгж юу? Тийм тэр 70 мянга. 70 мянга нөө. Тэгээд шууд Оросод ямар ч дефенсгүй тэрнээс хойш шууд монголчууд цөмрөөл орцсон гэж байгаа. Тэгэл орол дараа нь яг Батхан Советийн. Тэг ямар аим ямар амар стратеги те. Юу? Бүр ингээд нарийн солт тань те. Тэд нар амар удаан юм явган цэрэг мэрэгд байгаа шүү дээ. Монголчууд бол бүгд морин цэрэг. Зүгээр л бүгд мотоциклтай юм л гэсэн шүү дээ. Харин тий бидний яг морь харин тий яг бидний морийг л амар гайхад үстэй. Тоглоом юм л дээ. Уун хийж болно шүү дээ. Яг одоо энэ Witcher Witcher-ээс бол бүр хамаагүй амар шаана. Яг тэр үеийн бүр яг байлдаан зүгээр характер надад бүр төсөөлөгдөд байгаа байхгүй. Нэг зүгээр л Чингисийн үеийн заяа. Гэтэ яг тэр заавчгүй Чингис хаан маань гэж гарахгүй түүхэн биш байж болно. Skyrim ч нэг тийм байж тээ. Түүхэн биш юм шиг мөртлөө нэг Ром Ромчууд гэж байгаа юм тээ. Яг варварууд эднэр. Гэтэ амар тийм луу муутай. Яг тиймэрхүү. Монголчуудын яг тэр яг Монголд гэхдээ бас юм чөтгөр мөтгөрөөтэй байлгадаг заяа. Үйл явдал нь Монгол биш юм уу заяа. Гэхдээ эзэнт гүүрэн ингэ явж байгаа. Байлдаа цэргүүдтэй. Гэхдээ тэр цэргүүд нь бас жоохон экстра сенс маяг юм. Вичер дээр чинь ингэ сүнс мүснүүдтэй сүнс харж мараад байдаг шүү дээ. А энд хүн живжсэн таамар маамар гэдэг. Яг тийм баг явахгүй юу? Ингээд янз бүрийн ингээд юу газрууд тэгэл нөө нэг байлдаа байлдаанаа ингээд шууд юугаар хийж мэддэг те навшин нэг тийм magical юм юм хийдэг юм те тийм сүнслэг юмар байлдж мэлдэг хувлааны хамгийн том арим нэг живсэн шүү дээ тэрийг бүр ингэж явал зүгээр бор болцсон. Ингээ харсан чи аим мангар том юм, усан юм, бурхан шиг юм аим мангар том юм. Яа. Ийм юмнуудаа байлжж мэлдэл тэрийг бүгд живээл. Тэр нь яг тийм Японы яг Японыг хамгаалдаг. Эсвэл яг түүхэн тий. Тийм. Яг үр яг яг үндэ тийм болсон гэл тий. Япончууд тэр үед бүгд мөргсөн. Бурхандаа залбирсан гэдэг юм чинь бурхан нь чариулсан. Damn. Хэнтэ. Кино шиг шавуулдаг. Амар. Талаан чөтгөр Байдаа. Хоёул бүрэг энэ хоёул бүрэг <laughs> хоёул бүрэг үзэж байгаа юм шиг амар идэж байна. Попкорн. <laughs> Толгой дээр бодоо ингэ үзэж байна. Йоо, би наад чи ашгүй юу бүрэг амар мэдэрч байна. Нэг тийм тоглоом байвал бас гоё шүү дээ. Зохиол нь те сонирхолтой шүү дээ. Тэгэл тийм болж исэн болж исэн гэл яг тиймэрхүү одоо нэг тийм хэсэг баймар аа. Тэ нэг chapter юм. Дөрмөд байна. Гол үйл явдал нь болохоор өөрөө ингээд ер нь жоохон тийм Тусгайгийн маягийн зэрэг. Тийм. Тусгай даалгаварт явдаг. Заавалч том хаймаар байна шүү дээ. Гэтэ ингээ ерөөсөө баг Чингис мөнгөс чинь их уулздаггүй тийм. Тийм уулздаггүй. Зүгээр нэг тийм хүн байдаг. Зүгээр нэг манай хаан гэж мэддэг тийм. Хүмүүст хаантайгаа сүүлрүү амар тийм амар холбоотой болж таарч мараад ингээ нэг тийм хаантайгаа нэг л юу нэг л явдаар учрах уу? Relationship нэг л яаж өгдөг аа. Яадаг. Хоршигддаг аашаа. Тэгээс test in their relationship in their loyalty. Аа. Э. Тийм байвал арай жоохон кино шиг өстэй. Харин тийм. Тэгэл урж мурах галаа. Яг тэр баг нь болохоор өөрөө зөв өөр овгийн баг гэж. Чингисийн овгийнхан зүгээр анх Монголд тэмдэглэж байхдаа ингээд алаад тэр зам аваад Ааха. Мм. Тэр баг ингээд явж штэ морь зам. Тийм. Тий, тий. Аныга төлөө бүр амар алж малал. Тий. Гэтэ тэр нь зүгээр алах штэ амар. Видео тоглоом болгомоор авах яг харуулж марвал. Тий, тий, тий. Тэгээд байж мэлдэл. Хэцүү те. Зохиол нэг тиймэрхүү. Дараа нь яг хаантайгаа очрон удаа. Сонголт өгдөг. Хааны хааныхаа эсрэг явах уу эсвэл хааныхаа чиний яг нэг үед чинь зарим характерууд гарч ирэн зарим. Тийм. Зарим нэг хааны эсрэг гарууд чамтай нийлээ гэж нийл. Зарим хааны төлөө гарууд бас байгаа. Очиж угаасаа зэрэг хааны зэрэг юм чинь. Тийм. Монголд та тийм яг тоглоом байв л те. Тэгээ ингээд хааныхаа эсрэг анти яваад ахаар те эцэст нь яг Чингистэй байлдах юм шиг те нэг ямар ямар нэгэн тохиолдлоор Чингисийг аалах шаардлагатай бол болох юм шиг те. Mm -hmm. Тэгээ байлдан гутаа эзэж алж чадахгүй. Харин тэгээ тэгэл яг амгийн сүлд алуулдаг те. Харин тэгээ алуулж тэгээ тоглоом дуусдаг үйл яхаа. Чингис үл яг л те яг л force of nature яг л те. Юу ч болсон яг л it's not his time те. Тэгвэл зүгээр л нэг жишээ. Цаг болоогүй те. Тоос гэдэг л мэдрүүлмэ. Тэ. Яг хөө те нэг юм хийх гэж оролцсон л тоос те. Яг нэг тэр амар том хүчийг зогсоох гэж оролцсон тоос. Э <laughs> буцаар агаал нэг өөр царайтай хүмүүстэй даралдаа шүү дээ. Харт. Та нар юу хүмүүс вэ гэдэг гэж байна. Ноо бич яа, бидний бич алаач хэлсэн. Энтэ бид хятадаас авсан юм аа гэж. <laughs> Хэдүүлээ гоё шаялда одоо ингээд хятадыг бид нар эзэлчлээ те. Та нар одоо ингээд яг торгоны замаа нээчүүл хэдүүлээ ингээд гоё трейд хийх гэдэг штэ илэрчдэгсэн зүйл. Баг маргыг бид нэр эзэлчлээ л гэдэг. Монголчууд ч амар дипломат байсан л гэдэг штэ. Бүр амар яг сайн гэж яг дипломат хийдэг. Яг та ингээд хамгийн дипломат улсыг ч Монгол улс байсан л гэдэг штэ. Ер нь бол байлдаан болохоос өмнө заавалчгүй ингэж мэддэгдэг ч юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар байлдахгүй байх. Байлдахгүй байхыг л боддог. Аа тэгж навширдгүй байсан гэж байна. Тийм тэнгуүтээ яг ч юм дандаа л байлж таардаг. Тийм. Тэгэл алуулдаг уу? Тийм. Уусаа монголчууд бүр арай л хэрцгий. Тэг хүмүүсийн тасцсан толгоо молгоо ингэж тий. Ингээд өвчлүүлж ингэ шиддэг байсан ч гэсэн амар настай бүр. Тэгж бүр хотыг бүр ингээд улсыг дотроос нь хордоож энэ. Хаан үлээ нэг юм Чингисийн бас нэг юм дайралт байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь ингээд бас нэг хотыг ч лөө каслыг ингээд сөнөхгүй Ингээ яг хамаг лайфлайн бүх юм ингээ цогсоож мохсоогоод ус мусыг ингээ хааж маацсан. Тэгэл яг нөгөөлийн тактикуудаа хэрэглээл хамгийн гол нь тэр нь нөгөө нэг баха фарм тайсан гин л тээ. <coughs> Тэгээд тэрийн сүйт сүйтгэсэн чинь бүр тэр нь одоо хүртэл дахиж сэргээ үүссэн шүү дээ. Бүр ингээ бүр зүгээр л ингээ устгаа хийсэн дахиж хизээч фарм байхаргүйгээр яатсан ч хэлээд харин тийм болж мартал. Харин мэдгүй тэгэл бид Чингис чин бүр амар амар юм бүр амар даймаж өгсөн хүн бид шүү дээ бүр бүр яг олон алхаасаа ч гадна бүр тэгэхэр ямар амар хүн бэ те бүр Тэгсэн тэгэл хятадууд одоо дэлхийг эзэлж шүү дээ. Тийм дээ. Тэр тэр юмыг ингээд жоохон барих гэж оролцсон юм шиг те. Хятад эсрэг. Тийм. Эсрэгч юм одоо нэг Оо тэгтээ хятад бол бүр ялт. Ядч л Монголоо авч үлдэх гээл. Тийм. Тэгвэл тэр юм чи уусч уусан ч гэж ихтэй байхгүй л дээ. Уусах байсан бол аль дээр л уусчих байсан байх л та. Ялцгүй нөгөө цаг агаар амьдралын хэв маягаар шал өөр байсан. Арай нэг жоохон амьд үлдээл нөө. Тэ. Соёл хүчтэй шүү дээ. Хүчтэй шүү дээ. Соёлоор амьдэрч шүү дээ. Жээр өөр цамц өмсгөө. Бүр стил надад таалагч. Амар баруун. Синдрийн замс юм уу? Бүр ингэ чамар баг яана. Би бүр зүгээр л. Yeah. Алдрууд дээ. Монголоор юм уу те? Аа. Тэгэхээр одоо бид нэр яг яг Монгол улс амир сонин нэг юм. Надад нэг л баталгаагүй байгаа юм санагдаад байна хэвээр. Ирээдүй бол ерөөсө баталгаагүй шахаа тий. Монголчууд тэнэг тэнэг юм биш. Зээлэнд ороод унаал газар нутгаа зүгээр тэрэнд нөө өрөнд нь өгөөл тий. Газар нутаг л гэсэн үг шүү дээ. Тэр доод байгаа юм баялгыг авч ийн гэдэг чинь тэр ухаал тий. Дураараа ажиллаж ийн гэсэн үг шүү арай бэжсэн бол нэг багийн гадаад багийн хурж ирэл ч гэдэг юм те. Алт илрүүлэл ч гэдэг юм. За. Нийлэмтэй шууд нийлэх нийлэхгүй ч зүгээр шууд ухаалч гэдэг. Шууд ухаалгал нь те. Тийм болохоор ядч л одоо нийлж ухаж байгаа юм байна. Эцний хөрөнгө хөрөнгө оруулалт эцний их мөнгө болж байгаа ч гэсэн эцээ эц зүгээр байгалыг л зүгээр авахад байгаа шүү дээ. Зүгээр манай имийг аваад байгаа шүү тамийн гол нь. Тийм манад энэ доор байсан нэг юм. Металуудыг зүгээр аваад зөөчөж байгаа хөөх гэдэг. Харин тийм чиний өрөөнд бид зүгээр цаасаа гэж. Тийм. Та нарт нэг хэдэн ярилга барьж өгье. Зүгээр юу юу юм биш те. Тэр нөөц нь биднэрт амар их байгаа даа юм баггүй. Харин тэгээд их байгаа тэгээд яалцгүй хөөхтэй тэрийг бас амар тайлбарлагддаг юм билээ л те. Зис одоо тийм алт малт чаг тэр усыг ингэж татчихээд гэж хэлдэг. Дэлхийн бүр юмд амар одоо яг хүний эд эрхтэн шиг тэрийг ингээ ухаад авчих юм бол тэр авийн юу экосистем шууд муудна те ингээд яг дэлхийд нөлөөлнө гэдэг тийм юу гэдэг вэ хамаагүй гэж ухаж авч болдгоо те тэр бүхэн чи энергтэй байгаа шүү дээ энергтэй юм яа бид нар чинь бүр яг зүр дэлхийг сүйтгэж байгаа юм шүү те нэг ёсны тийм хог хайж байгаа болсоо те ёо одоо нэг бол одоо бүр амар тийм сонин тоглолцсон байгаа хгүй бид нар. We just play we've been played нэг. <laughs> We just бид нар зүр ингээд тоглоо шат тийм. Зүгээр л тийм. Одоо ингээд тэдний энэ амын харангууд амар орк заяа. Орк гэдэг юм. А за тэгэж хэлж болохгүй хаа. Зүгээр орк гэдэг жоохон онцгой юм байна. Гэтэ юу шүү дээ тийм. Тэ зүгээр юм соёлгүй ч юм уу те нэг соёл өөртөө соёлыг сайн мэдхгүй ч юм уу. Тэгээд дээр нь боловсралгүй. Тий, young nation. Завсрал байхгүй ингээд жоохон. Тэгтээ амар huge potentialтэй байгаа шүү дээ. Тийм. Зүг явах юм бол тийм. Ухраасаа харин тийм. Зүг явах юм бол шууд амар Дэлхийд бүр хаан жоохгүй зүгээр нэг зөвөн олс олох хэрэгтэй байхгүй тийм. Дэлхийг зүгээр ингээд нэг төмсгнөөс нь атгаа гэж хэдэг. Аа гижигдээд байж зүгээр яг те яг сүүлдээ нүүн бидний bloodline бүр яг амар тийм үнцэнтэй болчтой. Монгол ингл оо гэл бүр яг одоо Jewish гэдэг шиг л болох хэрэгтэй байхгүй юу? Гэхдээ бүр тэднэрээс дээр зүгээр яг бид бид нар яг яг тийм шин юмнууд гарч ирэхгүй те ингээ монгол юм бол бүгд ингээл оо монгол юм уу гэж үл бүр яг ийм ховор амтын юм шиг те тэгэл хүн болгоо монголтой л аа монгол монгол тэгс мөртлөө бид нар амар цөөх үлээ тэгэл те амар exclusive club тэгж тэр яг тэгэж нэг бүгдээрээ нэг юм нэг зоригтой ч юм те хаан ч авсан хулгай хийж мэгэл нэг новшин нэр хүнд унаадахгүй те <laughs> ганцаараа тэр одоо хавьда Монгол ногоо бол одоо яа гэдэг нэр төртэй тэр л бүх өвгдээцүүдийн л дэлхийн дэлхийн хүмүүстэй яаж харьцаж ийсэн ч гэдэг юм тэр хүмүүстэй одоо яаж дэлхийн түүхэнд юу яаж нөлөөлжсэн тэр байр суурийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй байхгүй тэгэхгүй ингээд нэг одоо амар тийм хохирогчийн байр суурьтай амар хүмүүс их байгаа шүү дээ хохирогч жолоо шахаад амьдралд ингээд бүр ингээд нухлуулсан юм шиг те тэгэнгүүтээ яг ингээд уруу нь ингээд тийм болохгүй байна болохгүй байна тэгэл би авах хэрэгтэй гэж хэлтэй би юу нэг авчиж болдгүй юм гэж хэлээ уура уура гарч маргаа яа тийм маа тийм гэгэрх хэрэгтэй нэ монголчууд гэгэрх юм бол аашаах дэлхийг авах хэрэгтэй зүгээр яг юу л э, нэг хийж байгаа хийжсэн дээр үг дээц тийм яг л ингээд сайхнаар нь аваад яваал тийм яг гоо дээр нь өөртөө хооронд аллаж байсан ч гэсэн тэр чинь их амар амар яг дэлхийг сөнөөхгүй шүү дээ. Хооронд л аллаж яг л байгаль гэж. Харин одоо ингээд бид нэг хөгжөөд ирсэн ч те бүр яг хог хаягдл маягдл нь одоо зүгээр. Тийм. Зүр consumption зүгээр амар л шүү дээ. Дэлхийг зүгээр. Бүр яг parasite гэсэн бүр яг үний юм бэ те. Бүр яг ингээд. Тэгээ parasite бас биш ээ. А бас ингээд хүүхдүүд л аахгүй зүгээр л хүүхдүүд. Гэхдээ яг Хүүхдүүд нөхгүй ээж аваад паразит ч байх бас яг боломжтой л юм байна. Тэгээ паразит ч юм бол гадны биет ингээд нэг. Тийм, антины гадны биет юм байна. Тийм болохоор ээжээсээ төрсөн байгаа байхгүй тий. Дэлхийгээс төрсөн. Харин тийм. Төрөнгүүтээ ингээд яг амьдарч байгаа л одоо яасан ч. Антитамс сонтой яг яаж ухаан юу ухаан хаанаас эхэлсэн юм бэ? гэж. Тэгээ зүгээр л яг бомнос гэж. Инфт аралтай. Мм. Want гэж хэлээ. Шууд амар амар цэцэлтэй яа гэж хэлээ. Тэр чинь бүр хамгийн primal одооний бидний эмоцуд чинь яг амар primal хэвээр байгаа юм шүү те. Хүн уурж муурлахаараа Тий, уурлах яг нэг хитэн амар primal emotion байт юм. Уур бол яг мөнгө. Ингээ яг хүн бүр яг амар ууртай үедээ бүр яг юм амтэн шиг болох гэдэг шүү дээ. Бүр яг тоглоомчгүй. Гэрэл зэ амар амар дуу шуу чаал дураалаа. Дуун чааж байгаа орилж морилол тэ өөр. Йоо тэрийг цэвэр тэнцэгдчихлээ. Би харин тэ сайхан тэгс юм оо гэлээ. Ягаад махт муудалцал Тэгэл яг л ууралсан. Тэгэл тэгэхэд би яг амар мэдэрчсэн. Ямар амар юм хүчтэй мэдрэмж вэ гэл. Бүр ингээ юм зүм сүүтгэмээ сангаж магадгүй тий. Тэгэл амар яг уурлаа доо. Тийм. Гэхдээ яг яг тэр уураараа тэгэж яг хүмүүс амар дээр үед байлдаг юм шүү. Мэдгүй шин. Эсвэл хурж ирэл гэр бүлээ чи алаа хийж гарт тэгэж байлдаг шүү. Дэр чин тэ. Одоо энэ Афганистан, Ирак, Марок энэ бол битүү бүх Америкийн бүх юмыг үгүй яддаг Тэднийг харин тийм яг ингээд Америк бол зүгээр дайсан л гэж. Нэг өдөр ингээд яг буум бүх юмтай ингээд Америкт оруулаад ирчүүл за шууд байлаад унах бах те. Зүгээр би зүгээр ядаж аль болох олныг алаал өхөй гэсэн тийм хүн болгоно. Оо Америк бүгдийг алан ч юм уу те. Яг те э, одоо юу юм дэ ideal universe юм л те. Нэг асэл ямар новшин том бүхстэй юм бэ те. Яг юм ideal universe юм бол тэр хүмүүс шууд те ирээл оо Америк ингээл шууд ингээл буутахгүй ингээл хүмүүс ингээл тэдний дотор нь амар хорсолтой байгаа хөөх гэдэг ингээд хамаг ертөнцийн ингээд сүйтгэцэн те ээж аав энэ ингээл алж малцсан ч юм уу тийм бүр бүр юм 20 моримыг бөмбөгдчихсэн гэж л Америк байд. Тийм үү. Тий, яг ингээд хүмүүс ингээд бүр ингээд хамаатан саднуудаар байж байгаа. Нэг нь яах вэ? Нэг террорист юм байлгүй дээ. Нэгнийх нь л хамаатан байгаа шүү дээ. Йоо. Тэгэл тэр 20 минут дөр тэрэнд байсан бүх гэр бүл нь өхөөл. Дээрээс нь зөвөр дроноор бөмбөг явуулаад Гэхдээ тэр дунд нь бас тэгэл жирийн хүмүүс байж л байгаа шүү дээ. Жирийн хамгийн хогтдаг хүмүүс нь жирийн хүмүүс л юм бэл шүү дээ. Тэр террористүүд чинь тэр жирийн хүмүүс дондоо бол баатар шиг нугаас бараг л харьж байгаа зэрэг нь тий. Тэгж бодож байгаа шүү дээ. Нөгөө Америкууд л террорист гэдэг болохоос шүү дээ. Тэд нар чи яг нөгөө багийн багийн нар байгаа байхгүй тий. Тэгээ бараг алснараа бараг улам ингэж амар ингэж үржүүлээд байгаа юм шиг тий улам уурт урт олж болгоол тэр нэг Америк цэргүүдийн тэр нэг Афганистанд байгаа тэр нэг докюментари Рестрепо гэд хүмүүсээ үзээ хайгаад үзээрэй Рестрепо гэд нэртэй. Тэр нөгөө гарууд яг нэг Афганистаны нэг юм сонио хөндөй юм уулархан юм газар. Тэрний юм бүр юм том valley байгаа байхгүй юу? Хөндөй гэсэн үг шүү дээ. Одоо юу гэдэг лээ? Одоо Улаанбаатарын valley шиг нэг тиймэрхүү юм байгаа байхгүй юу? Тийм юмд ингээд зүр ингээд тэрийг ингээд тэр авир гэр оролт шиг юм тосгон шиг юмнууд байдаг уулан дээр. Тэгэл тэр тэнчээс ингээл жоохон байж бол Америкийн бааз руу буудаж мудаал уул молноос ханаас чинь богд уул молноос ч юм уу тийм <laughs> нөхтрөө буудаж байгаа юм шиг. Одоо бид нар энэ дээр бах тэр хатан дээрээс ингээл буудаж муудчаал яваадаг гэж байгаа юм. Тэгэл яг тийм яг дунд нь ингээд нэг камертаагийн ингээд Америк зэргүүдийн баазн дотор ингээд тэд нар ингээд бүр байлдаад нэг юу бүр байгуулж байгуулаа. Шинээр ингээд тийм тэр уулын нэцлэнгүүтээ тэнцэн дахиж нэг пост байгуулаад тэнцэнээсээ дахиж бүр өдөржингөө ингээд буудаж ахт газ юм аа үрж мөр. <laughs> Байлж байж байгаа. Бүр тэгэж ингээд зүр. Тэгэж яг эзлээд. <laughs> Яг тэр тэрэн дээр өөр амар шааж тэр нөө юу ярьчлаа. Тэнгүүд юунуудтай дандаа уулздаг заяа. Тэр авийнхын зүгээр тосгоных нь хөгсчүүлтэй яг нөгөө бүх хөгшин эрэгтэй хүмүүстэй нь уулзаал. Тэгэл та нар ингэсэн танаа хүүгээ чинь бид нар хайж ин маяж ин тэрхэл Тэнгүүтээ бас ингээд хүмүүсийг алж малцсан заяа. Тэгээ бид нэр одоо ингээд дуучлалт хуугаад тэдэн доллар хэдэн мянган доллар өгч байна өгч байна. Эсвэл ингээд гэрт нь орж ирсэн шууд тэр танаа тэр чинь хаана байгаа маа шууд ингээд баримтлага явагдаад байгаа. Тийм. Тэр нөө Жорж Клуни энтэртэй кино чи юу лээ? Бас Афганистанд. Иракто. Садам руу дайрдаг. Ice Cube-тэй юу? Тийм. Алт олцдог. Танд чи яад алт болдог үлээ. Three Kings гэдэг кино шүү дээ. Three Kings үлээ. Ice Cube, George Clooney тэгээ нэг хэн нөгөөх нь. Тэр чи Садамын алтыг олцдог байхгүй. Тэнгүүтээс тэ яаж шаах уу мах уу гэж бодоод идэх ч лөө. Харин яад үглээ сүүл рүүгээ л амар сөрсгий байлдаанд аймал бол үзсэн шүү дээ. Backstreet Boys. Тийм. Boy band. Hot үжээ. Hot үжээ. Йоо тэгтэл би хүүхд тахтай амар дуу муугийн дуулдаг байсан шүү. Дөрөж мөрөөл. Эний чинь л зөөлөн юу юу юу лээ. Зөөлөн хүч. Зөөлөн хүчтэй soft power culture. Йоо би бас амар муу тэр нөө юу штэ нөгөө нэг тий Gangnam Style чинь тэгэл бүр яг бүр соёлын атак байгаас тийм бүр яг соёлын цөмийн зевсэг. Тийм бид нар бол ийм гэж бүжиглээ шагаа тийм. Тийм зүрх зүрх. Дэн дэн дэн дэн. Одоо бүр 2 billion views олсон юм шиг YouTube дээр бүр юу Gangnam Oban Gangnam Style гэж шагаа тийм. Oban гэдэг бүр дэлхийн техник Oban гэж шагаа. Бага Obanер шээс тийм. <laughs> Obanер одоо орж ирж байна. Yes why. Obanер ч хүчтэй байгаа. одоо англи хэл те англи соёл одоо ингээл энэ френдс те энэ бол хүн англи хэл мэддэг байж байгаа нэг ойлгож штэ те энэ бол Америк хэрэгж хийсэн багтаа тийм штэ ер нь зүгээр дэлхийд дахинд ингээд тархсан те Голливуудын юм дэлхийд дахинд аудиенс нь яг Америк хүмүүс байгаа штэ тэнгүү дэлхийд дахинд 7 тэрбум хүнд англи хэлээ заагаад байгаа хөөхгүй те нэг шууд бас аргаар ч юм уу шууд аргаар зааж байгаа ш хүмүүс хурж ирээл э, одоо Америк тэ нөө нэг хүмүүс хурж ирэл хэлмэлээ зааж байгаа шүү дээ тий. Англи хэлний төв мөн нэгэл. Тэгэхээр бүр цэргүүчиг байгаа шүү дээ. Бүр соёлоо ингээ төгөөр соёлын цэрэг тий. Монголчууд тэгэж хэлмэлээ зааж байгаа монголчууд байгаа юм уу? Мориор тоглож мололж. Хүмүүс өөрсдөө сонирхгүй л тийм байхгүй шүү дээ. Яг тий. Гадаад англи хэл сурах чи хэрэгтэй. Харин тий. Бүр бүр яг бараг шууд ингээ дэлхийн бүр зарлж байгаа юм шиг тий. Тий. Англи уусаа жишээ сурахгүй хайчих юм байна. Уус бүх интернет компьютер тий бүх одоо шинжлэх ухааны мэдлэгүүд шин нээлт нэр мэр бүгднийг хамгийн том матрикс юм шиг тийм яг тэр хэл матрикс шин шинээр ингэ нэмэгдээл байгаа тийм тийм яг тийм англи хэлийг мэдчихэж л яг яг бүр тэрийг ертөнцийг ойлгодог тийм тэр ертөнц илүү одоо яаж юм шиг дамгаалцсан тийм тэр соёл гэх юм уу? Тэр одоо тэр нь ингээл ингээл хамгийн ингээ яг гэсэн чинь тэр англи хэл зүгээр л э, зүгээр л нэг бид нар шиг л бас монголчууд гэдэг шиг нэг тийм жижигхэн овог аймаг байсан байдаг ч гэсэн германаас гаралтай. Англиодаач гэх тий. Тэндээс гаралтай англи арал руу германаас очсон. Байлда тэр авийн баг нартай байлда англио саксон гэд тийм гарууд очивол тэгэл ингээл одоо хүртэл тэр нь өөрчлөлттэй л жоохон юу франц хэлтэй холилдол ингээл ингээл янз бүрийн хэлтэй ойлцсон билээ бас. Ирланд тэр Шотланд, Ботланд те. Тийм. Орс морстаас. Орс мэд. Орс биш хаа. Герман штэ тэр чинь яг нөгөө нэг герман тэгээд юу хэлээд штэ. Амар тийм. Голланд хэлээд штэ. Тийм. Голланд хэлээ герман англи хоёрын холимог юмсаг санагддаг штэ. Тийм үү? Тийм. Яг өгнүүд нь герман гэхдээ яг ярьж байгаа нь яг англи стилийн. Манай англи тийм бас охин байдаг гэсэн. Гүр голланд хэлийг сонсоод үзээрэй. Даач. Тий, тий. Нэг амар юу ярьдагтэй төсөмөрчлээ ингээ яг юм хил. Rust Enigran антер гэдэг нэг тиймэрхүү юм ярьж. Шөөдөр ирч байгаа. Everybody moving to the бичлэг явж гэнэ үү? Is it record? А явж ах шиг. Наач унтраалтай. Сайн бацхан өргөм сонсогчдоо та бүхэндээ Батагийн подкаст явуулж байна. Хэн ингээд манай өнөөдрийн зочноор Бэлэг Баяр орж ирсэн байгаа. Тэгээд Бэлэг Баяртай маш их баярлаа. Аа одоо She's my manager тийм. Баярлаа. Аа тэгэж. Хоёлаа шууд шууд зэрэг яг л зүуд шиг шууд унаасаа. Тэгж ярьдаг юм уу? Гүү. Сайн бол зөв шууд л яриад гэсэн шүү дээ. Яг дундуур. Би яах вэ? Шууд тэгж гэсэн. Тэндэр бол бүр яг хоолоо молоо бүр яг хөтлөгчөг энэ бүр яг FM сонсож байгаа юм шиг. Сайн байцгаана 102.5 радио эхэлж байна гэж байгаа юм шиг. Би бүр 8 9 дугаар ангитай хахта юу яжсэн шүү дээ. Hi-fi-ийн нүг hi-fi-д хөтлөгчөөр ороо гэж орчихсон шүү дээ. Тэгээ дараа нь нацгаа намайг тэгээ дараа нь дуудаад нөгөө нэг юу яжсэн шүү дээ. Юу юу интервью авч маваа тэгснэ нацгаа миний дэ одоохондоо жоохон байна гэж. <laughs> Тэгээ жоохон том болоод хүрээ тэрхгүй юу ч гэж. За одоо очиж гэж. Үгүй би харин тэгээд 9 дугаар 9 9 10 дугаар англи лээс яг ингээд. Үгүй 9 дугаар англи лээс. Яасан FM амар хүчтэйсэн. Яг өвчтэйсэн аахгүй. Яг hi-fi бүр амар. Гардаж тойроос юунд очижсэн шүү дээ нэг. 105.5. Тэр чинь бас дажгүй хөгжим хөгжим явуулдаг. Тийм 105.5 амар гаг байсан шүү дээ. Тийм. 105.5 98 тэгээ 102.5 гэл амар Гайгүй тэр тэр гэдээс одоо vibe болчих 150 орнет авч те. Яг нэг монополер бол нэг дажгүй яг үйлслийн авцсан те. Дажгүй локейшн нь. Яг нэг VOA наа гэдэг ашиг. Are still doing this? <laughs> Аа <laughs> тийм. We still doing this? Yes. It's going. Зөв нөө юу аахгүй ингээд чи бас ингээд яг ингээд яг өөрийн гэсэн нэг радио юм шиг хүмүүстэй ингээ тий комеди клуб өөрийн гэсэн радио номын сонсогч нар тий сонсогч нар үзэгчээ тэгээ танил мэдрэмж эдэргээ ээ өмнө чинь ихтэй FM гоё байсан тэр үү те сонсоол утсан дээр FM-тэй бол тэгэл байнга сонсоол hi-fi-г би яг юг сонсдог гэсэн G-ийн нэг hi-fi jam-ыг сонсдог гэсэн тэрэн дээр нь хүмүүс өгүүлж мөглөөл те райм аим хэлж мэлээл тэгснэ өөртөө өгүүлж мөглээл. За бид нар тамхилчаад ирлээ. Аа шууд амир тэр миний сонсонгот яа. Тэр гадаа нар чарах юмсан. Тамхилж ийн гэж штэ. Тэгж тэгж боддог ч тэгж боддог гэсэн. Синдэр. Манай гэрийн гадаа манай гэрийн гадаа нь ойрхон байдаг гэсэн болохоор. Эсрэг тал. Э. Тэг бид нар э, нэг одоо гардаа дээр очиод нэг одоо нэг К десант эднэрийг харж ирсэн. Клик клик бөөмийнхэн биш тээ тэр гэж. Гангста сервисх. Тэр үед яг яг тэр мөвөөс яг 2007 88 он. Аа. Тэдний ихтэй үгийн сонсоол бүр ямар амар шааж байна гэж боддог шүү дээ. Өө энийг зүгээр ингээл хамаагүй ярьчих юм уу? Яриач тий юу юм. Зүгээр яах та микрофон микрофон. Аа. Гэтэ ярихдаа бол микрофоноор ингээл гоё. Ямар манай ингээ банер юу яжсан байхгүй юу? Гэт каман э, тэр тэр клик клик клик бумын дуунууд ингэ сонсуулснаа заа манай охтууд сонсуулснаа эдгээр бидний туш бид нар энийг хийсэн штт гэж юм сонсолдог гэсэн штт каа юу ингээд бүр амар тэрнийг нэтгэж юм энэ <gasps> десант гэж чи юм уу гэж <laughs> Аюу бэнэр тийм манай энэ хим баггүй наа чинь үлж байгаа штэ мөн штэ гэж бүгд Тэгээ нэг хэсэг амар итүүлсэн байжсэн ш. Тэгээ чинь яг клип клип бүм яг ингээд клип клип гаргаагүй яг ингээд ер нь жоохон андерграунд эсэн ш. Тэ нэг нэг тим үеийнх нь юуг нь тэгээ юу ихсэн ш. Тэ нөгөө нэг хөөдгээ дөө. Зин зин зин зин зин. Хөөд. Тэр бол жинхэнэ зүгээр л Улаанбаатарын дөө. Улаанбаатарын сүлд дөө болоо шээс тэ. Шинэ үеийг гарч ирсэн ш. Тэгээ тэрнээс яг яг клип клип бүм десант гангстер сервис ванкуш Тий. Зөвхөн мөгий гэж байлаа. Бас mob movement. Аа. Бид нараас хөрхэн гарч ирстэй. Mob movement. Аа тий. Тэгээс бас хальт явд. Манто ороомг бооцсон. Бүр ян зан зэн нэрүү. Тий. Монгол орон бадраг гэдэг ч гэл. Мөнгө ол байна да. Тэр зүгээр л тэгтгсэн. Яа ч бүтэн. Би тэгээд Наа, сахан залливтэй шүү. Хатуу байна тий. Юу байна? Хатуу байна тий энэ. Тий. Чи юу ярин гэсэн гэсэн бэ? Юу. Аа, нөгөө нэг клуб. Я бүр яг нөгөө нэг 50-нд яг ард байдаг гэсэн. Аа. Oasis. Юу. Тэр нь амар яг iconic шүү тий. Зааш тэгээд тэр одоо яагаад тийм нэг сонин одоо хүртэл ингэ байж л балгас байгаад байгаа юм. Энд тийм. Тэр баг. Тэр чинь яг гоё клуб байх шээ. Тийм бэс яг одоо тэр тэгтээ жоо асуудалтай байсан байж магадгүй. Яг эргэн тойрон яг айлууд амар асуудалтай байсан баг. Тийм гэж юу? Амар юмж ажиллаж байгаа дуучлаарай. Яг одоо энэ шиг асуудалтай. Яг одоо ингээл 48 дугаар байрны доор basement тэгэл хөгжим сүн мөн давжлаад шүү дээ. Амд аринтын хүн бэсмт бэ шүү дээ. Яг л ялгаагүй. Яа ихтэй бэсмт э? л аа бас бэсмт шүү. Бүр яг нэг юм олон хүний зүрх сэтгэл тоногсон газар шүү. Бүрстэн 9 шид юм болж ирсэн. Олон ч юм одоо хотын төвийн яа бүр юм чухал хэсэг бол болсон шүү. Тийм. Соёлын төв маяг юм болсон шүү дээ тий. Нэр нь шүү дээ. Basement ч одоо амар тийм нэр хүнд legacyтэй юм тийм. Биш тийм. Йоо, basement л гэнгүүт л хүн болон мэд шүү дээ. Йоо, тийм нэг амар үг гэл ямар үг гэнгүүт. Basement-ийн олон үе байгаа шүү дээ. Үеүүд байгаа шүү дээ. Нэг хэсэг байнга ингээл хин чин хамаагүй зүгээр дуу тавьчихдаг байлуу яалаа та яг. Бүгд амар согтуу. Яг тийм үе. Тэгэл гэл аа гэл зүгээр ингээл хамаагүй боолсорын партинууд болж идэг тийм. Өөр өөр гой гой партинууд болдог. Хамгийн гол хүн болгон бүр хайн ло DMF өөр чинь реге парти болдог гэсэн. Дунд голын парти болж исэн. Анх дунд гол гэж ихсэн шүү дээ, тий. Яа хамгийн сүүлд яг ингээд яг basement-ийн үе яг ингээд өнгөрч явахт яг та өнгөрхийн наан. Одоо Demi Moore-с. Тий, Demi Moore энэ төр байна. Colors. Бас чи байна. Бас л яг basement-ийн үнд яг орсон шүү дээ. Тий. Basement-ийг humble beginning. Тэндээс яг төрөөш шахтай нэрэл төрүүлсэн заал шүү. Тэр чинь уус амар урдлагын заал юм билэ. Тэрний бүр өмнө номын дэлгүүр байсан шүү дээ, тэ? Hi-Fi Bookstore. <laughs> Bookstore эснэ дараа нь бүжгийн дугуулсан нөгөө нэг амар продакшных юм байсан байдаг байсан шүү дээ. Амар хөлөө биш үлөө. Амархан байсан баха. Авдаг л нэг бүжгийн студи байсан. Тийм, тэгснэ. Нэг хэсэг хоосон байжснэ. Яг дунд гол болж нэгдлээ, тэ? Тэнгүүтээ бүр яг амар саарл өнгө мөнгөтэй яг хан дээрээ зургтай. Тэгэл модон сандал мандалнуудтай. <laughs> Нэг тийм ихэлсэн шүү дээ. Тэгээд тэн дээр яг ягтай яг эхэндээ бол амар гоё фрэш байсан л да. Тэр ордог хүмүүс хүмүүс нь зүүн тэгэл янз бүрийн парт DMF basement байгаа гэхдээ нэг удаагүй маа нэг 2 моёр сарлж боллоо та. Үгүй юу болоод дунд гоолоор удаагүй тий. Тэгээ шууд basement болоод 2014 оны 1 сар марын үед шууд DMF-ээр анх тоглож ирсэн яг он гараалыг тоглож ирсэн. Тэгэл тэр зааланд анх тоглож үзэл. Дахиад хилтэй наатгай микрофон дээр. Тийш үү? Угаасаа надад амар гой санагддаг шүү дээ. Яг одоо ингэ л яг анх хамгийн анхны комеди дээр хамгийн анхны комеди заяа. За энэ энэ хамгийн анхны комеди яг тэр үе. Яг тоо хоёрын яг тэр үе. А за. Тийм тэр үед чинь яг 1 сарын 30 байсан 2014 оны 1 сарын 30. Тэгээ битүүний орой байсан. Маргааш нь шиний нэгэн байсан цагаан сар болгочихсон. Тэгэл яг тэгэхэд яг сэндэр аа за марлмаа тэгэж. <laughs> Уянга. Уянга ойлоос. Уянга байсан те. Аа тэгээд тэмүүгээ бэлгээ ойлоо. Бэлгээ зөндөө мэндэ эднэр байсан гэсэн тамираа мамираа байсан гэж санагдаад байна надаа. Ер нь манай найзуудлаа байсан те. Байсан. Ер нь нэг ширэн дээр ингээд суудсан те. Та нар нэг ширэн дээр суудсан. Тэгээд нөгөө би чи яг юун дээр ярьж исэн вэ яг. Тэр DJ-нийхээ техникийн ардыг ингээд микрофоныг аваад яриад ёо тэгээд тэгтээ амар хөөрхөлсэн л да миний найзууд тэр ирсэн те. Миний беби. <laughs> Тэр чинь яг жирэмсэн байсан шүү те. Тэгэл яг эхэлчихсэн да манай охин ч яг дөнгөж нэг сартай байсан тэр үед. Ээжихэ гидсэн да. Тэгэл охинтойгоо хамтаа одоо өслөө штэ. <laughs> Өсч явж л байна л да. Гэтэ тэнд бол амар гоё байсан. Тэгээд тэнд бол яаж ч тэнэг юм ярьсан ч юм уу яаж ч мяа байсан. Бид нэр хөөдөг байсан байхгүй. Тэр тийм байсан болохоор л яг тийм сайжрах боломж тэр яг юм орчныг үүсгэсэн баг. Тэгэхгүй бид нар одоо янз бүрийн яг мейнстрим замаар явсан бол бид нар тэсгүй шүү дээ. Шууд дандаа режектлүүлээл чинь хараалаа хас юу яад гэж гэдэг юм те. Ганзаа ойлоо. Тийм. Тийм. Ганзаа яад гэсэн те. Тийм ганзаа яад гэсэн. Ганзаа. Тийм. Руби Ромиг одоо ажиллаулж байгаа бас гоё гад бүргэртэй те. Тийм. Гэтэ яг битэрийн харилцаа жоохон сонирм байт юм. Яг тийм найз найз юм биш. <laughs> яах вэ? Надад бол туссан л та. Гэхдээ тэрийг бас хэтэрхий яах гэдэг таахгүй бүр яг ганцоол намайг ингээд төрүүлсэн юм шиг баг нэг тийм ярих гаш хагаад. Үгүй чи байгаагүй байсан бол би дараагийн энэ төр газарт нь очиод те ярьчих жийсэн мэдгүй ш. Turning point-д ярьчих жийсэн мэдгүй ш те. Зүгээр л хамгийн ихэн yes гэж хэлсэн хүн байхгүй. Гэхдээ тэр бол чухал л та. Тэгтээ бас яг намайг made me бол биш байхгүй те. Би бол өөрийгөө made хийсэн байхгүй. яг угаасаа гэжтэй ер нь нэгтэй маш чухал өрөө гүйцэтгсэн. Тэгээд тэр газарт бол би амар одоо хайртай гэх юм уу те. Тэгээд бас цаашдаа ч гэсэн юм бас урлагийн яг юм газар урлагийн гэдгээр нэг амар нэг соёл урлагийн их сургуулийн урлаг биш тийм яг тийм годомжны урлаг байгаа шүү дээ те. Монголын яг Жинкс стрит culture байгаа шүү дээ те. Улаанбаатарын яг үнэл те. Яг тэр л байгаа шүү дээ бид нар чинь яг тэнчэнээсээ л хөгжим хөгжим лайчсан ингээл дуу муу хийж мэгэл янз бүрийн л одоо хамтлаг колор самтлаг мамтлаг те одоо тэрнээс лемонс лемонс тий лемонс лемонс авшээ гэтээ яг хөө ер нь тэгэл хайфайтай холбоотой штэ гэж хайфайс амир их хамтлагууд гарч ирсэн үст нацгаа ахаа баярлаа нацгаа ахыхаа боовыг хөхий <laughs> Хоёр play time-ийн нэг хоёр бандат болчих гэж. Чи playtime явах юм уу би? Явна. Чи явахгүй мó? Яагаад? Why not? Why not? Тээх юм уу? Хоёр цаг явна. Хөдөө явна. Хөдөө явна. Shit. Хоёр цагтай гэр бүлэрээ бас хөдөө явна гэж ярьж байгаа юм. Уул яг. Аюул одоо хизээ болох үлээ. 14 10 за бас арай гайгүй байна бас хуцаа. Яг 7 8 9-нд болох байсан бохгүй юу? Тийм. Байсан шүү дээ. Энэ 7 хоногт байсан бол ингээд сонгуулаас болоод ийм болчихж байгаа байхгүй юу? Яагаас perfect байсан байгаас тэг perfect. Билгийн мэтийн амьтаас болоод бид нар одоо ингээд дахин сонгуул өгөөд ингээд явчихсан. Аа ёо за шууд бүр political. Гэхдээ гэхдээ А та тийм л дээ яг нэг нь яг залуучууд яг бүгд бат болгохтой өгөөд ингээд 50-аас дээш хувь болцсон байсан бол Одоо ингээд чинь нөөний инх болтын хийсэн юм гээд байгаа шүү дээ. Инх болт чинь бүр яг амар ялгажсэн аа гинт хаанаас ч бүм 40 мянган вод модтой болсон. Карман карманы вотод. Хаас тэрийг одоо энд яриад явах тэгээд. Гэтэл би зүгээр л заяа. Хамаагүй. Би зүгээр л юу харснаа л хэлий. Би яг унтахын өмнө яг нэг сонголт болж байгаа байхгүй юу? Инх Баатар яг гурав. Тэрийг бүгд тарсан шүү дээ. Хүн бүгд тарсан. Инх Баатар инх fucker. Тэгэж юм л. Цус гэж. Мөн их новш. За за. За болохгүй штэ хүннүүд гэж. За за. Харин тийм ээ яана. Тэр хүний хийсэн үйлт одоо яг чи юу харснаа хэлээч тэ зүгээр. Харин тийм яасан байг бол 3. Гэхдээ зүгээр тэгэж хийдэг шиг зүгээр л нэр нь гой санагдаад. За 3-т байсан. Тэгэл маргааш нэг бисч 2-т орсон. Амар их вовтер тэгэл Хүн болгон угаас юм. Яг дөнгөж ингэж дийлэл хоёрт орсон. Бүр яг натуралны батлог яалжсан байхгүй уу нь бол. Бүр яг л яг ялах ёстой юм шигээр яг л хүний хүмүүсийн вотер. Аа. Чи гинт юу бол ингээл яаж хийж байгаа хоёрт орсон уу? Тийм манипуляц хийгээл тэгэл ингээл сунжруулсан шүү дээ. That's his shit. Тийм хөө. Угаас хүн болол мэдлэл тэгэл fuck. Эсвэл нөгөө нэг хуулаараа явах юм бол одоо энэ гурав унаа дахиад шин өөр гурав бас нэг яаж исэн гэсэн сонгуулийн ерөнхий хорооны юу лээ шүүн ингээд хүмүүс амар олон компьютер дээр хүмүүс суудсан ингээд сонгуулийн нэг юм ингээд юу гэжсэн байхгүй юу сонгуулаа өгсөн бол чам нэг юм биел шиг юм өгөөд хоёр хоёр хувилбартай тэгээ тэр нэг хувилбар нэг кассанта үлддэг нэг нь чамд очдөг яг тэр кассанта үлдсэн юмнууд бүгдгийнх нь нэрнүүдийн ингээд регистрийн дугаар муугартай бүгдийг ингээд шивж орол баахан хүмүүс зүгээр тэгж оруулж байгаа баригдсан байдаг шээ зүгээр тэгээ яг юу хийж исэн гэсэн чинь бид нар энэ нөгөө яг юм давхарцсан нэрмэр байна уу гэж зүгээр шалгаж байгаа бүгдийг нь ингэж оруулж ирсэн гэж хэлжсэн байхгүй. Тэгсэн мөртлөө амар сонир байгаад сонгол өгөөгүй хүмүүсийн нэрийг инх болтын нэрэнд чеклүүлээд инх бол тэгсэн байж магад мэдхгүй. Харин яг эсвэл одоогийн хоёр дахь одоо үе байгаа шүү дээ. Хоёр дахь үе дээр л яг тэгж хүмүүсийн нэрнүүдийг ингэж газ тэмдэглэж региструудын тэмдэглэж авч яваад ингээд амар датабаз үүсгэж байгаа байхгүй тий. Тэгээ тэгээ тэгээ миний өөхгүй гэж зашилсан бас тэр байх. Дата базанд орохгүй. Ороод тэгээд намайг илрүүлээд тэгээ миний араас байн хүн илрүүлээд. Миний араас байн хүн явуулж штэ. Тэгээ миний миний тайминг авах гад хүн явуулж штэ. Бүтэн жилийг минь миний амьдралаас авах гад. Ямар ч хэрэггүй ямар байлах юм юм болох юм яг штэ. <laughs> Харин тийм ёо би зүгээр л <laughs> Харин тийм ээ. Надад бас яг тийм үе байсан шүү дээ. Яг э, амар буушиг санагдаад шүү дээ. Харин тийм. Уу яг яг хэрэгтэй юмнууд нь бол байгаа яг чинь сурах юмнууд зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгтээ Гэтэ яг өөр аргаар сурч болно шүү дээ. Тийм, чи өөр аргаар чи тэр оюутан зэрэг мэрэг ч юм уу тэрэн шиг юмд явчаач зүгээр. Тэгээ хаалгач. 100 3 сар 3 сар өчтэй тэр чинь бараг сар 2 сар үлээ. Аа за биш. Бүр Америкт сурдаг нэг оюутан Монгол оюутан Монголд ирээд нэг л сард ирэнгүүтээ. Ягаад 8 сар жилүү ингээ төгсөөд цэрэг болоо төгсөж оюутан цэрэг болоо төгсөж байгаа байхгүй. Тэгээ цэрэг хаах шаардлагагүй. Төрийн ажил хийж болно. Албанд орж болно. Гэтэ одоо зөвхөн төрийн ажил хийхчил цэрэг алба хаадаг юм биш үү? Тийм тиймэрхүү яг оюутан цэрэгч яг тэр юмд оролцож тэр категорилоо оролцож байгаа. Тийм. Тийм одоо эргэцэлтэй болчихсон. Зүгээр яг тэр гарч тэр гарч тэр нь баг дээр байгаас тэр жил алдчихснаас зүгээр нэг удиралд нэг зам бүр хөтлөө бүр цэргийн юу сураал сурж болно шүү дээ. Баахан залуучуудыг нийлүүлээл баахан тийм бүгдийг хааллаа дэгэнд оруулаад дэгэнд оруулах нь цааш ер нь тэгэд мэдээгүй ер нь дэг жоромтой олгоол те юм сургаал их орныхон төлөө тийм юугийн суулгаж өгөөл те. Тэгсэн чинь бүр яг тийм дайн болчвол яах вэ? Болвол яг тэр хүмүүс чинь л яг одоо хөдлөж цэргүүд те. Жохон туршлага мурсалтай те. Яаж буум уу? Яаж юм мэддэг. Чи одоо солонгосуудыг бодолтой бүх эрэгтэйчүүд нь цэрэгт явсан. Тэгвэр хөгшин ах ч гэсэн буудвал буудалцахаар байхгүй. Тий. Ойрхон буу яваа шүү даа. Сингапурчууд эдгээр те. Айж байхгүй. Янз бүрийн бүх тэр дуучт муучт бүгд яв тийм л шүү дээ. Амар амар од байсан ч хамаагүй. Хамаагүй харин бүгд бүгд явд юм бэл. Бүрийг улс нь бүр дууддаг яв гэдэл ч юм уу юу юм те. Чи энэ улсын зүгээр нэг хүүхэд нь байж. Улс нь амар хүчтэй байх бүр улсаасаа яг амар яг улс нь айлгадаг. Манайх ч юм тэгэл. Тийм биш шүү дээ. Улс нэг нэг таньдаг ахчааш улс нэг гулжгар улс шүү. Тийм бүр ингээ Наари яг ингэ нэг гжиг нүрээс хагаад. Солонгос сонсортой яг одоо ир үгүй л те. Та нар хаанаас ирж байгаа? Хатуу аав шиг. Тийм надаас л та нар ингэсэн те миний ачаал яг амар мэдрүүлдэг те надад бол юу ч та нар зүгээр алхаж бэлэн байна гэдэг ч юм уу яагаад тэгвэл хойд солонгос хойд солонгосчууд нь ч гэсэн баг амар их зэрэгтэй байгаа шүү дээ нээрээ бүр тийм амар хэцүү проблемтай уулс шүү дээ бүр яг бодоодсон шүү дээ зүгээр тийм байх 20 сая хүн зүгээр ингээл Монголын Улаанбаатараас одоо хаашаа хүртэл нэг төв аймаг шиг газар руу ингээд шууд ороод ирвэл 20 сая хүн гэж бодолтой. Шүү зэрэг зэрэг орж ирүүл чинь бас амар. Зэрэг тэгээ Сеул ч амар ойрхон бид юм. 90 км гэдэг юм шүү. Бордроосоо. Үгүй ээ, Сеул хойд солонгосын хилтэйгаа. Хойд солонгосын хилтэй. 90 км заяа. Тэр угаасаа бүр солонгосын дайны үед Сеулд хойд солонгосчууд орж ирээ бүр алаа хүчтэнд хүчтэндээд бүр новшин юм хийжсэн гэсэн. Сеулийг бүр хөөс тэмтэрчсэн. Тэгэж орж бүгдийг нь алаа те. Тэгсэн тэгээд бусаа нэг жижигхэн юм үзүүр нь үлдсэн заяа. Тэр нэг юм поло юу гэдэг лээ Болов остров штэ тэр чинь те. Тэрний энэ жижигхэн нэг бовных нь нэг хошуу нь уулцсан заяа. Бовных нь хошуу нь үлдсэн байсан чинь Америкуу тэнцэн цэрэг болгоод буцаага түлхээ түлхээ түлхээ түлхээд тэгээ буцаагаад яг яг өмнө дайн эхлэхээс өмнө яг ямар байсан тэр лайн дээр л авчихсан гэж бохоо. Амар олон хүн мянган өгсөн. Тэгээ одоо хүртэл тэнцэнэ ингээл биеийн руугаа ингээд яг юмны цаанаас ингээд тал нүрээр хараад цэргүүд нь ингээдсэн өмнөс олгосон цэргүүд нь <laughs> их тийм байдаг хэлж байна амар л сонин газар л шүү дээ. Аа аа бас тэр юу лөө натцсан гэсэн солонгос нэг нэг эмчилгээнд бүр яг DMZ дээр нүү. Тийм DMZ дээр натцсан аа. Пост нь амар аавч амар драматик шүү дээ. <laughs> Тэнгүүтээ юу лээ 45 жилийн өмнө би энэ хилийн цаа талаас харж байла. Аа. Нэр <laughs> аав тийм байсан. Манай өвөө эмээ аавыг аваад цай солонгост тэр үеийн дипломат харилцаагаар өвөө тэн дипломат байсан байхгүй юу? Манай өвөө. Аа тийч харуулсан юм. Тийм. Тэгээд аавыг бүр сувдаас жоохон бахт нь авж яваад хойд солонгосын нөгөө ямааны сөөмүүгээр ингэж яаж мад гэсэн гэсэн. Хоолж молол, кимчи мимчи тийм халуун ногоотой юм багаас нэтэлж мэтэл. Тэгснэ одоо би 45 жилийн дараа уртлаас нь харж байна. Тэгснэ хил одоо хүртэл 50 бус байна. Тэгж өгцөө. Тийм пост оруулсан. Гэтэл бас хүүхдтэйхтэй цааталт нээсэн гэж бодчих. Тийм. Манай өвөө хойд солонгост амьдарчсэн тухайга номон дээрээ бичсэн байдаг шүү дээ амар зүгээр л бодаа кимчи хоёроо л идэт тахад тэгэл тэрийг л идэт идэх гэсэн. Амар ядуу тэгэл ядуу ч юм уу ер нь хоол уунд амар муутай. Тэгээд Монголоос ингээд ийм юунд жижиг юм одоо ийм сав маунд ингээд хоньны сүүл ингээд баахныг огтлоод ингээд авч явдаг гэсэн бүр ингээд битүү чигжээд тэрнээсээ жоохныг зүсээд ингээд шүлэндээ ингүүд яг Монгол шүлшиг болдог гэсэн. Тэнгүүд яваа нэг хоол идсэн юм шиг болдог. Солонгос чад болж байгаа. Тэр үед бол амар өсгөлэн. Гэтэ өмнө солонгосоос илүү хөгжилтэй байсан шүү дээ. Хой солонгос чинь тийм нэг үе хөгжилтэй байсан байхгүй юу? Эдийн засаг масгаараа илүү байсан. Тэгсэн чинь Америкт орж ирэл Америкт шууд байгуулаад жинхэнэ бизнес эхэлсэн <laughs> гэж байна. Coca-Cola орж ирэл. <laughs> Тэгэл Америк орж ирэл. Uncle Sam ороод ирчих хэвчээ. Тэгтээ Coca-Cola-га бариад. Солонгос л одоо бол яг Марс бороо авч үлдсэн шүү дээ бүр яг. Солонгосыг авч үлдсэн. Тийм. Яг Америк орж ирсэн ч гэсэн тэгэл Samsung Samsung ч тэгэл. Тийм. Солонгос шүү дээ. Samsung гэхэд л ойлгомжтой уус тийм. Шинэ технологи тий. Тийм ямар амар том Samsung. Биш ч өөр юу байгаа солонгос. LG. Samsonite юм уу? Солонгос юм уу? Мэдгүй. Самсон гэдэг чинь бас Сайм гэдэг чинь еврей нэр өст тээ. <laughs> Гэтэл чихэр тэр нэрээрээ ингээл яатсан байгаа хөх тээ. Нэрээ гаргацсан байгаас тээ. Тошиба одоо юу юм уу Hitachi Mitsubishi эднэр чинь нэрнүүд ч тээ дандаа. Гэр бүлийн нэрнүүд. Гэр бүлийн нэрнүүд тээ. Манайхан ч гэсэн тэгэл бас тэм брэнд гаргах хэрэгтэй байхгүй тээ өөрсдийнхээ нэрээр нэрлээл. Одоо Lamborghini, Ferrari эдгээр чинь хүмүүсийн нэр. Үний Benz, Benz, Benz, Calvin Klein, Louis Vuitton, Chanel, Coco Chanel бүх юм нэрнүүд шээс тээ. Боддоо та нар гítэл аа тэгэл том компаниуд бол яг ингээд гэр бүлээс эхэлсэн юм диг тээ. Тэ. Тэгээл гэр бүл нь авч явал сүүлдээ бүр empire болвол Монголыг одоо нэг л гэр бүл удирдах хэрэгтэй юм шиг тий. Эсвэл зөвхөн бүхлээрээ нэг гэр бүл болох хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхгүй нэг амар олон нэг тийм авуг аймаг шиг тэнхтээд нам мам гэж солиороо тий. Зүгээр л бидрийг хуваах тийм хоорондоо талцуулах тийм зүгээр л тэнэг юм тоглоом байгаа сте тий. Тэрэнд нь итгэл бүр хоорондоо алалцаал эцээц тэгэл хин охорн монголчууд л охорн бид нар бүр яг дэлхийг үдцэх хэвээр хүмүүсний биш үү Аа. Бүр яг бодоодсэн чинь зүгээр л те Чингис бүр яг бүгдийн бүр зүгээр л аллаа хийцэн. Тэгээд одоо ингээд бид нарыг бүр ингээд аль болох юм те дараал. Гэтэ интернет гэж нэг сайхан юм байна л да. Интернет гэж бүр амар бүр яг юу шүү дээ. Гэтэ яг зүгээр л алаагүй штэ Чингис хаан ч бас. Зүгээр л алаагүй те. Яг зүгээр л те яг гоо тэр нөө замдаа тааралцсан жижиг улсуудыг эзлээл тэр улсууд төр гэдэг тэр улсын төр одоо юу нь бол зүгээр нэг айрам нэг хэдэн хүмүүс л байгаа шүү дээ. Яг бүх ард иргэд нь бол яг жирийн ард иргэд байгаа те. Тэр зэрэгтэй нь байлдаалч гэдэг юм. Зарим тохиолдолд хотын тэр чигээр нь хүүс тэмдэрчсэн л хаалта. Ятад мэддэг те. Тэр нөгөө нэг юу лээ? Чингисийн юмтэй юм чинь яг тийм утгаар байдаг шүү дээ те. Юу? Дугуй юу лээ? А дугууны Тэгин тэрэгний дугуунаас дээр өндөрөө үйл устгадаг. Гэтэ юу лээ эрэгтэй хүмүүсийн тий. Эрчүүдийн. Зүгээр яаж бас тий. Эднэр тэгэхгүй бол эднэр буцаад буцаад биднийг ирээд аална шүү дээ. Гэж. Тэгэж яг тэр нь султааны бүх үр үр хүмүүсийн бүгдийг нь алжсэн мэлс бүх эрэгтэй хүмүүсийн удагийн таслаад зүгээр. No more. Тэгэхгүй бол энэ нэг стан үлдэх юм бол буцаад энэ хүмүүсээ байлдан дагуулад тий. Ингээд буцаад биднэр лө хүрээд ирнэ ч гэдэг. Яа Тэгэл шууд шинэ систем Монгол хүмүүс тавиал тийм за одоо энэ хүн та нарыг өдөртэй шүү заяа. <laughs> Үгэн орохгүй бол бид нэр буцаад ирэн шүү. Энэ манай хүн шүү. Аа тэгээ үл тэгэл те. Э. Тэгэл тэгэл яваадс махалтаа. Гэж байна. Гэтэ манай хэл гоё юу. Би бүр хэлдэ амар баярлалтай шүү. Монгол хэлэнд. Монгол хэлд. Хаач байдгүй л. Хинч ярьж чаддгүй. Яг хүмүүс ярьж чадна л зүгээр л. Тэ бас өөрийн ертөнцийн гарлна бүр амар ойлгомжгүй гэж л шүү дээ. Яг амар тийм юник юу ч юутэй ч адилхан биш. Тийм үү? Бүр яг тийм. Тийм. Бас солонгос хэлтэй бас жоохон язгуураараа нэг гээд алтан язгуурын хэл хэлнийх гэдэг шүү дээ. Тийм үү? Харин мэдхгүй яг тэгэл шүү дээ. Эсвэл тэр хүн яг нэг дэлхийн хэмжээнд хийсэн юм. Аа. Нэр нь бол тэгэл мэдгүй хүмүүст одоо бидний энэ яг зүгээр яг ямар ч монгол хэл мэдгүй хүн сонсоход таар таяа ингээд нэг тэгс сонсогддгүй яг юм ярьж байгаа чинь нэг зүгээр нэг монгол хэлийг мэдгүй хүний өнцгөөс сонсонгод нэг зүгээр нэг авэнууд юм шиг те яг юу яриад байгаа юм сонь сонсогдох те яг тэгс сонсч эцгээс яг тийм ч ихэр монгол хүний яриаг даан чадахгүй шүү дээ даан ш weekend яг төсөөлч л бол тийм тийм төсөө аим төсөөлдөг л дөө. Яг гадаа түнтэй байхаар яг тэр хүмүүст байн бодох танаа би сайхан унглаа гэж. Гадаа түнтэй байхдаа тэрийг бол байн бодно шүү дээ. Яас өсгөж байгаа. Тийм. Монголоор амар их ярьж марж байгаа амар анзаарч манзаарл тий. Уяа энэ үнтэй. Тийм болохоор бид нар бас монгол хэлээ бас амар сайн түгэх ёстой юм шиг тий. Зааж магаал одоо зөндөө монгол хүмүүс шүү дээ. Одоо яг монгол төрлийн, монголоид төрлийн хүмүүс хөл хэдэн сая яваа шүү дээ. 3 сая биш баг 100 сая байж магадгүй шүү бараг л. Тийм. Тэг тэр төрлийн хүмүүс их юм бол Чингис хааны өр удам л ихэд бараг л 20 хэдэн сая өгдөг гэсэн тийм. Зүгээр ганцхан үнэ. Тэгэхэд өө тийм. Тийм 20 хэдэн сая директ гэж. Ганцхан үнэ юу? Direct baby. Яг нөө эрэгтэй гормон одоо эрэгтэй ДНЭ нь үүдэг. Тэр хүн чинь бүр яг те яг бүр яг өөрийгөө өөрийгөө копицсан байгаа сте тийм. Тийм бүр яг эрэгтэй хүнийхээ үүргийг бүр яг тултал нь биелүүлсэн юм шүү. Зүгээр л өөрийнхөө өөрийнхөө копинуудыг гаргаадсан байгаа шүү дээ. Энд тэнд цацаал цацаал аль болох юм. Монголчуудаа их болгоол те. Их болгоол нөгөө хүмүүстэй байлдаалаа. Энэ дэлхий дээр бас олоолаа болох гол. Яг л юу юм шүү яг л байгаль юм шүү тэр юм чи яг л. Тийм. Сүргээрээ. Байгалийн хүч. Тийм. Чингис хаан чи байгалийн хүч юм шүү. Тийм. Ганцхан хүнээс 20 сая хүн гэж бодлоо. Юу вэ? Угаасаа тийм. Яг одоо одоо амьдарч байгаа 7 тэрбум хүн донд 20 сая. Тэгээд ганцхан хүнээс гэж бодлоо. Дэлхийн дэлхий дээр яг тэр Чингис хаан шиг тэгж олон яг өр удам хүнтэйсэн хүн бол байдаг. Байхгүй шүү дээ. Чин тий. Тэгвэл өөрийгөө үйлдвэрлэсэн бас тий. Нэг жоохон тэгж бодсон амар. Бүр яг би ингээд бодоол нь бүр. Тэр шиг бид нар бас тэгэл бас тий. Яттууд ёо тэр бум хятадуу тэгэл ингээл арзалтж штэ байж чи ингээд бодон бээжинд ингээд яг зочд буудалд унтчихад бүр бүр амар айгаа шаад <laughs> ингээд цогоор нь зүгээр цаана бээжин ингээд сонсогч жоох бүр ингээд машин чи яваал ингээд бүр амар юусо чимээг олохгүй тэгэл бүр ингээд бүх юм ингээд ингээд бүр ингээд намайг ингээд би нэг амар шоргоолсны өөрн дотор ганцаараа орсон юм шиг санагдаад байгаа юм шиг энд тэнд баг <laughs> тэр бүх хүмүүсийн тэр энергийг мэдрээд байгаа юм шиг бүр ингээд намайг бүр ингээд бачимдуулаа шагаа би бүр ингээд гэд Монголдо ирэнгөт нэг жоохон чөлөөтэй юм. Энэ миний энергийг бүр ингээд яг ингээд дээрээс нь дараад бүр ингээд барих гээд байгаа юм шиг. Тэгээ санагдаад байгаа юм чи. Ингээд амар чигүү юм дотор орцсон те. Шигүү тэр олон хүний дунд амьд. Бээжин чи хитэн сумт байлээ. Бээжин 40 30 сая гэдэг шүү дээ. Тэр ариа. Хятадын Шанхай ч бас 20 хэдэн сая ч гэлөө те. Оо сайн том бил. Шанхай. Амар. Бүүр тэ бүүр ихэнд тэгэл ихэнд ярьсан юм а дахиад хэлчихье гэл. Гадаад явбал олон хүнтэй газар яв. Аа. <clears throat> Хамгийн хөвгчлөлтэй л газрууд руу явах хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар одоо ядуу улс руу очиж юу хийх юм? Харин би тэгээ ойлж одоо ингээд аль болох хамгийн хөвгчлөлтэй газар очиод хөвгчгийг л бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тийм сураал сураал сураал эргэж авчраал Монголда хэрэгжүүлээл буцааж зараал гэж байна. Өөртөөх нь юм өөрсөнд нь зарах хэрэгтэй шүү дээ. Эсвэл өөрт ядч өөртөөх ямыг зарах хэрэгтэй шүү дээ. Зарж сурах. Яаж ямыг зарж яах гэдгийг бас амар сурах хэрэгтэй л дээ. Энэ Америкууд те англичууд голланд дээр үеэс энэ колоничлж байсан европын улсууд амар тийм бизнес бизнес улсууд бизнес одоо юутай суйртай гэх юм те. Яг ингээд яг гоо засгийн газрууд нь үйлсэн гэхдээ экономик нь бүх юм нь одоо ингээд яг худалдаа 8-аас 8 яг ингэж хүчийг авсан шүү дээ одоо энэ колоничлын үеэр Европ ч те баруун Европ тэгэл Америк шин шин ертөнц <laughs> тий New World тий Одоо чи бид нар бас тэднээс сурах юм зөндөө авах тий Яг одоо ингээд яг яг тэр ертөнцийн хөгжил мөн үү? Яг ингээд мөнгөний ямар том азч байсан гэж. Damn. Яа. Энд тий төрнөөс цавцаа тайлахгүй <laughs> цавцаа тайлахгүй ч тий. Бүр дуртай өмсөд ч тий. Нүг жаахан гей гэж хэлэх гээд нүү. Гэрүүдтэй та нар ямар нэг асуудал үүсэт байгаа юм аа? Бидний ашиг. <laughs> нэг хацаа. Бүгд нэг бүгд нэг гэдэг чинь тэр ардын намын юм шүү дээ. А тийм үү. Аа профайлаа ингээд нэг солиодсон шүү дээ. Монгол ялна болно. зүгээр улс Монголын улс төртэй холбоотой юм гарч ирэх юм би зүгээр шууд зүгээр хаад шүү дээ. Зүгээр нэг спонсор явж идэг. Not interested to me гэж зүгээр спонсорд гэсэн зүгээр нэг миний л үзэл бодол гэсэн спонсорд гэж шаацдаг шүү. <laughs> the fuck man. Үзэл бодлоо өөртөө хадгалалтаа тийм. Ингээ зүгээр хилж болол л да. Тэгвэл тэр нь бүр цаанаа бүр спонсорт бүр олон хүнд ингээд шахаж идэг шаастай нүүрлэн ингээд миний үзэл бодол нүүр ялааш. Аа, Facebook нэрээ. Бас Instagram байна. Madness болчлоо шүү те. Одоо энэ эргэж боцохгүй хаа те хүмүүсээ л. Аа чадахгүй хөө. Одоо энэ матриксн дотор бүр орчлоо шүү дээ. Фэйсбүүкийн матрикс те. Энэ дотроо бүр амьдрааш. Жинхэнэ амьдрал яг энэ дээр яг хамаг бага одоо бүх бизнесүүд явагдаж байгаа хөө. Бүх бизнес тэгээ сошиал нэтворк гэдэг юм үүсчихлээ шүү дээ те. Тэгэл бүх бизнес, бүх харилцаа, бүх одоо хосууд ч гэдэг юм те. Бүх харилцаа холбоо хүн өөрийгөө одоо яг тэр платформын ингээд хийгээд өгцөн те. Тэгээл тэрнээсээ сайхан баяжж байгаа байхгүй. Баяжин ч гэдэг юм уу тэгээл. Тэгээ Facebook ер нь гэхдээ бас гангста те. Шууд юмнууд нь хулгайлашаад тэр сторисыг бол Instagram чи Facebook их штэ. <laughs> Facebook чи Instagram-ыг хөдлөж авангуудаа Snapchat-аа шууд сториг нь шаагаал арай жоохон хөгжүүлээл. Тэнгүүтээ юунаас Periscope гэдэг аппликейшн шууд лайв стриминг шууд хулгаалал. Тэг нэгтгэдэг байгаа хөх те. Ингээ өөрсөндөө нэгтгэл Instagram-аас гарах шаардлагагүй болоод байгаа хөх те. Instagram дотор л байл та. Тэр гэсэн. Чи яага хашаанаасаа гарах гэдэг юм. <laughs> Мал минь ашиг. Энэ чиний хашаа мэдв. Ашиг. Энэ дотроо хуц. Тэр гэсэн. <laughs> <laughs> Дотор. Энэ дотор л хуц мэт. Дотор хуц. Яа хашаанаас гарах гээд байгаа юм. Буцааж орж найшир энэ вэ? Энэ вэ? Тэр <laughs> энэ вэ штэ лайв стрим чинь лөө юу тэр перископ. <laughs> Йоо чүр яг аа бүр яг тэгж ярьж шүү дээ. Төө танаа юу энэ тэр тэр мэрэг гэдэг. Хасин амар тийм стори ярьж өгөх дуртай хүн. <laughs> Чам. Чи сонсооч аавах. Сонсдог үстэй. It's too much. Тийм. Яг тийм сонсох юм аа сонсоод хаях юм аа хаяал тий. Сайн ч мууч чиний аав шүү дээ хөшөө. He's, he's you man. Тийм би ийм хүнээс гарсан гэж бодохоор. Одоо чи өөрөө чи өөрөө тэгж бодно гэж боддоо. Одоо чи чи хүүхдээ тэгж бодож байгаа шүү дээ. Тийм. одоо энэний тэр нэр гэл. Энэний дав гэлтэй what гэлтэй юу вэ? Би тэгээд ийм юм уу гэсэн гэл. Тэгээд ээж биш болоо чи яг аавгаа яг тэрийг дуурайцсан муурайцсан гэл. Тэгэл одоо яах секс зин төгсөх шах. Та өөр яах ч унтсан. Хүүхдээ зүгээр яг үнсэлцээл тэгэл би төрцөн багч уддаг гэсэн шүү дээ. Бүр яг тэгж би өөр тий олцээл би тий би хич хичнээн худлаа гэдэг мэдж байгаа ч гэсэн ингээд яг That's a start. Гэж байна уу тий ингээд Хамгийн анхны миний ойлголтыг тэр секс ойлголт. Бом. Зүгээр үнслэхээр зөө боог шээдэг л гэж боддог гэсэн үү? Тий. Имхтэн хүмүүс боддогчгүй байсан уу? Зүгээр өө шээгээл. Имхтэн хүмүүс нөхөн зүгээр яг энэ ч нэ байдаг гэж боддог шин. Хөөсөн үү? Тэг хөөснийхээ доор бүр яг доор нь бүр юм тий. Хүүхдэн нэг л төрөлөө. Тий. Одоо ингээ бай газараа биш гэж. <laughs> Одоо бай газар. Гэхдээ зөв миний одооны одооны миний мэдэх газараа <laughs> Миний танил газар. Миний 7 хоногтой нэг хэдэн удаа очдаг. Тэр газар уу? Ашиг. Оо, тэгтэл тэгж оцсон ч бас аим гоё нөө. Гоё нөө. Одоо очт тийштэй өгшөн тий. Манчи ганц хүсэдсэн юм бол тэгэл авсан ш тэр унжин үгүй. Юу? Манчи өдөр оролцсон. Юу авсан? Юу гэж вэ? Хайр. Yeah, everybody wants love in this world. Гэхдээ би яг яг ингээд careful what you wish for гэдэг нь шүү дээ. Би яг тэгэл яг Тэр бүр яг надад тохиолдодсэн шүү дээ. Би ингээл те гадаад руу явмаар санагдал. Аа. Оо, өсөл билээ явлаа гэсэн чи яас те. Би ингээд кайф watch wish for гэдэг чинь зүгээр л яг Монголоос ямар санагдалаа. Нэг л Монгол уйтгартай санагдал. Монголд юу ч Би Монголыг бүр би үзий ядч явсан шүү дээ бүр. Тийм үү. Хэсэг тийм бүр. Яагаад би тэгэл баян уурлалтай юм. Тэнэг газар маазар гэж юм. Хизнэ. Тэг хин аваа тоох юм аах юм. Тэр мэр бас яг холбоотой зүйл. Охин мохин холбоот. Би ингээ гадаад очих юм бол тоон моо гэж ингээл. Би тийм амар хейттэй болсон шүү дээ. За загтээ тэрийг хэлэх чинь бас <coughs> одоо тэрийг хэл өвдсөн юм шиг үү? Өөртөө ингэж хорн гарч байгаа шүү дээ. Тэр гай. Э, Яна sorry. Дан гисгээд ер нь харьяа дөө. Бэлгээг өргөж өгье. Аа жоохон жолох юм уу? Би зүгээр тамхил авмаар байна гэсэн. Мань тамхил авмаар. Харих марх бол надад нэг сонирм сонирм биш байна. Тэр жоохон аялал л та. Аа. Хамт явах юм уу? А яаж хөвгт. Унтцсан юм шүү. Юу гэж тээ. Тийм. Тийм амар биш тээ. Байхгүй гэж шууд унтчихтай ингээ мэдэрч шүү. Байхгүй аа гэсэн. Тийм ингээ өөлөр ганцаар юм уу. Тэ. Яа хүн тээ. Ингээ сууж штт. Харин энэ мил мэдгүй юм ингээ яваад байгаа бох. Яг ингээ юм. Миний мэдгүй юм байгаад байгаа. Харин яг тэрийг бас яг Рокс баян хэлээд. Яг юу гэж? Яг I don't I know what you don't know. Гэхдээ яг тэр тэр юм нь болохоор яг те яг хүн төрөлхтөн гэдэг утгаараа яг амар чухал юм. Ямар тэр тэр хайраа. Тийм. Ялангуяа тэр Mother тэр motherly love. Аа. Үу. Тэрнээс илүү юм байхгүй бах уу? Тэгэл яг угаасаа эрэгтэй хүн юу ч юм байна уу гэдэг л ойлгож байгаа юм шиг. Зүгээр л нөгөө нэг өрөө <laughs> өрөө хийгээл тэгэл яваад өгдөг. Бид нар тэгэл байлтал явдаг. Луисикийн нэг юу жокен дэр тэгээд зтэй. Fucking you decide what you do. Ингээ зүгээр ингээ 50 гоотой зүгээр ингээ чи өөрөө мэдэхгүй юу гэж зүгээр 50 яваад өгдөг. Тийм. Тэгэл өөр алуу болдог тийм. Ийм шээс. Харин тийм ингээл үржээлдэг. Аа зүгээр шаа. За э, fuck this fucker гэдэг л дээ. Oh yeah yeah. <laughs> Өөр улс мус руу орж марцтай амар зүгээр дураараа. О Marvin Gaye яг тийм байсан шүү гэж. Яа. Хөгжмөөрөө гэж. Тэр чинь аав нь алдсан байл шүү хүүхдээ гэж. Because he got too much game. Хм? Ээ, аав нь аав нь амар атаргаал галцсан гэж би ойлгосон шүү. Marvin Gaye. Атархаагүй зүгээр хэрэлдэж цогтоо мохтоо зүгээр ингээ тэнэг тэнэгтэй тгсэн юм шиг яг уурлал буудцсан гэстэй. Тий, угаасаа яг jealousy гэдсэн. За за би уус тэр нэг л хүнээс сонслоо л доо. Ахаасаа сонссон. Аа. Манай сайхан ах байж тээ бата. Хоёул ах нэгт. Уф ахо. Уу. Joe Diaz. Аа. Тэр бүр яг нүний ах шиг санагдаад шүү. Тийм шүү. Uncle Joey те. Яг л Uncle Joey байгаас те. Бүр ингээ дүүнэрээ цуглуулад ингээ юм юм ярьж өгдөг юм шиг санагдсан. Тийм. Одоо яг хитэн сая дүүнэр нь байгаа шүү те. Дэлхий дээр. Тийм. What's up cocksuckers? Тэ. 50 50-д гарч байгаа хүн гэхдээ зүгээр л ерөөс тийм биш байдаг те яг л амар яг яг тэр 80-аад онд яг яг яаж кокаин хэрглэж тий. Бараг л яг тэр үеэр сулгаа ээж тэгэл амар пари маринд явж муугаал яаж шаалтж малцдаг гэсэн тэр бүх юм яриаш шахна. Яаж дийлрүүдэг монжж онждаг гэсэн тий. Тэгэл тэнэг тэнэг гаруудтай янз бүрийн юм хийдэг гэсэн тэгэл инээдтэй юмнуудаа ярьж байгаа л тий. Амьдрал нь бүр яг бүр кино шиг юм биш тий. Аа. Яг хүн болгоны амьдрал юм л амар адармаатай бас адал явдалтай. Амар драматик. Шоронд ороод тий. Дандаа нэг байж болох 30 минуттай амар ойрхон өнгөрсөн. Тийм багасаа. <coughs> Ээж нь л амар эмхтэн байсан гэсэн шин. Баар ажилладаг. Тийм. Бараг тийм драг үн драг queen эс юм шин тий. Бараг л тийм тэгж яриад байдаг шүү дээ. Бүр эрэгтэй хүмүүс хүртэл айдаг майдаг байсан гэх. Тэр ээж байгаа найз нь бас яг тий хамттай яг харин тий тэгээ яг найзынхаа тухай яриад. Тий тэгэхэр чи ээж нь бүр л амар л байгаа ш тий. Тэгэл Куб Кубэс яг орж ирсэн тий. Тий тэгээ яг тэр Кубэс яг Кубд юу лээ тэр ээж нь Жовидээс ээж нь тэгжсэн гэдэг юм. Яг дүүгийн нэг багийг хүчинтжсэн. Тэр тэр багийг шууд хутглаад тий хутгалангуудаа Кубэс зогтцсон гэдэг. Зогтонгуудаа Америкт байж амьдарч ирсэн аа буцаж өөр нэртэй болж Кубд буцаж ирэнгүүтээ Joey Diaz-ыг төрүүлэнгүүтээ буцаад Joey-г авч яваад Афтан цог яваад Куб Америкт очиод New Jersey-д ирээд тэгэж амьдарч амьдарч гэсэн. Тэгээ Куб Кубүүтэй хамт амьдардаг байсан бас. Сэлтэй. За тэр Joey Diaz ч яах вэ? Тэр ээж нь бүр ямар амар. Зүгээр завэр ирсэн гэдэг та Америк руу. Нэрээ сольж буцаж яваад хүн алснаа тий буцаж явснаа хүн алаагүй мэдгүй ерөөсөө утгалсан л гэсэн. Стайл л гэдэг ашиг үүдэн шүү дээ. Бараг алсан. Юу яг зугцсан гэдэг. Тийм амар бүр эмхтэй хүн биш дээ. Угаасаа амтны ертөнцид эмхтэй шүтэнтэй амар идэв шүү дээ. Тэ. Альфа биш юу лээ альфа гэж. Гүг альфа биш нүү юу? Queen үү? Чин аалз маалз гэтэлтэй ингээд female аалз гэл хамгийн том <laughs> ингээл тэ. Гэтийг юм шиг алж малаад чих шигтэй идэж мэдээлвэ. <laughs> Тий. Өшөө Prey Mantis ч бас эртэйгээ толгойн тасаацдаг ч. Өшөө нөгөө нэг нөгөө нэг юу лээ female line-ууд чинь яг нөгөө нэг эмгтээчүүд дээр ингэ цугларч байгаад эртэйчүүд нь ингэ нэг нэгээр ингэ яваад алга болчтой юм биш үү? Их мангар. Гэтэ бас амар сонж юм шиг. Тэг ганцаархнаа ингэ тэнэг тэнэг шиг баахан юм дүмтэй байлж мэлдэл. Харин эмгтээчүүд нь болохоор ингэ нөгөө сүрээ. Ажиллаа гэдэг. Тий яг ингэ тавла зургуул яг гэр бүлээ өсгдөг бүрээ тоглоомч бүрээ. Тэр утгаараа бол амар сайн юм бил. Бидний зүгээр ингээл те яваш. Зүгээр шаалцаал тавиал жоохон унталаа. Тийм тэгэл ухч мөхөөл. Жоохон мах идэл. Тэгэл унтаал буцаа шаалцаал. Тэгээ аа тэгснэ бас амар нэг сонирн бас ингээд фимэлүүд руугаа бас ингээд бусад өөрийнхөө төрлөختн руугаа амар дайрах дуртай юм биш лаа юм чинь. Тэгээ лайн нөгөө нөгөө ээжнэр нь ингээд амар Ихтэй лайнуудаас. Хүүхдүүд ээ. Миний competition гэж бодоод байдаг яг натаа өрсөлдөн гэж одоо шууд алхах. Аа ууса яадаг гэсэн чинь яг нэг эмэгтэй дээр ирэнгүүтэй яг өмнөх хүүхдүүдийг налаад өмнөх одоо эрэгтэй э, бас арслан байгаа штэ. Тэрнийхээ бүх хүүхдүүд нь алангуудаа шинээр эхлүүлээд өөрийнхөө хүүхдүүдийг гаргаж дандаа тэгдэг гэсэн. <laughs> Чи одоо тэгээ. Чи наадха тий. Бэлгээ одоо чи наадха оч тэр юунуудаа Чөө чөө. Тоглосон шүү. Тий. Лайн дотор чи чи юу гэсэн бэ? Чи одоо тэгээч гэсэн юм байна. Аа <laughs> э, мууга шаажна. Авир шаажна. Йоо нэрээ юу вэ гэхдээ? Бас арай л авир. Арай арай гүм. Одоо жок жок жок. Хүмүүс бас жок ойлгохгүй шүү бас л. Гэтэ бид нар яах ам Мэдхгүй би орой олгоо ярьдчихдаг. <laughs> гэж ингэж ингээл мяу мяу. Юу ч гэсэн харьцдаг баг. Би энтэйгээ харьцдаг. Мессеж амар тийм комплекс тийм мессеж явуулдаг л баг те. Яг ингээд яг ойлголцдог те. Бид нар шиг ингэж хийлээр ингэж блаб те. Шаа бүкс лалар малар гэж. Тэ. Сайн байна уу мэтэр гэж мэтэ. Дуумоо дуулж муулж тэгэж сэтгэлээ дуулж илэрхийлж. <laughs> Тэ. Гэтэ энийг ингээд сонсоод хүний толгоонд ингээд мэдээлэл орно гэж боддоо. Бидний үг яг ингээд ер нь хэл хэл бол яг хамгийн дээр үеийн технологи гэж яриад байсан шүү дээ. Technology яг хай тек. Уус яг л хоёр хүн юу ч мэдэхгүй ингээд яжнаа. Ингэснээр ингээд яг нэрлж мэрлээ те. Кодинг уустай прог гэсэн шүү дээ. Кодлсон байгаа шүү дээ те. За энийг хэдүүлээ юу ширээ гэж нэрлэе гээл те. Яг ширээ шүү гээл. Энд нэр өгөөл ингээд кодлж байгаа байхгүй те. Зүгээр яаж яаж ихснийг боддоо ингээл те. Хоёр хүн ингээл гэл тээ. Тэр нь одоо зур ийм байж тээ. Тэр нь тэгээ тийм подкаст, подкаст, англи хэл, мангли хэл юу вэ тээ. Солонгос, Монгол, Япон. Хоосо тээ бид нэр ингээ хилэн дунд амьдарч байгаа гэж яриад байсан. We're living in language matrix. Одоо бидний бүх ойлголтууд одоо бид нар ширээг ширээ гэж ойлгодог. Яг энэ дууралтаар нь ч юм уу те. Ширээ гэж яг толгоонд яг тийм аваар бүр ингэ хадгалаас те. Тий. А бас бас table гэж байгаа юм байна. Table. Миний хувьд бол яг table ширээ яг аль аль. Оросоор одоо Гэтэ бид нар энийг яг ширээнээс өөрөөр юу гэж нэрлэдэг мэдэхгүй шүү дээ. Тэр нэр байгааг бол бид нар юу гэж нэрлэхийг мэдэхгүй. Тийм болохоор бидний одоо амьдарч байгаа бүх юм нэртэй заяа. Тэгээ ингээ эргэн тойрон харангууд бид нар яг language-ын дунд өөртөө бүтээсэн ертөнцид амьдарч байгаа гэж. Аа тэр энэ. Тий. Зүгээр л. Тэр амар ай май зохиогоол те. Йоо юу. Тэр нь юу яг хав нэг бодлоо амар юу ч гэсэн нөгөө бодлоо амар амар л юм байна. Үгүй бид нар жинхэнэ жинхэнэ хариг эргийнхэн чи бид нар байгаа сте. Аа Тэ харь гаргийнхан биднийг харуул бүр амар хөгжцсэн бүр соёл моёл нь э, дээр үесээ бүр хөгжөөд одоо бүр технологитой нийлээ тэ амар хөг хурцтай хөгжиж байгаа нэг тийм э, төрлөختөн байна гэж харж тэ. Харин тийм зүгээр энэ миний л харуулт. Энийг энийг харангуут амар сонсогддог гэсэн. Гэрэл асч басна. Тэ робот чинь машин тэ. Тийм төхөөрөмж тэ. Сэндэр ядарчлаа. Тэргүй. Амар иймэрхүү юмнуудыг ярмаар санагдаад байгаа. Тэ арсан тэ. Тэрэнс Маккана пи бүр юус нөлөөлөхгүй нь үл яах вэ? Тийм үү. За за. Сайн л эцэг шиг. Би бас амар пи уумаар байна. Гэтэ машин барина гэж бодоор. Барих барьсны хэдэм юм. За за. Би бага мөшөө. Дуусна уу? Энэ сүүлийнх нь үү? Надад жоох үлдэж. Дуустна уу? Oh my god. Чи жоох буцаага хийчихгүй байсан гэж яах. Байхгүй юу? Оо, бүр амар юм байна. Юу? Юу юм? Аа, за арайстай. Чингис арх авгаад. Өөрийг арсан тийм. Гэйх. Ой за за энэ подкастаа ингээд өндөрлөе. За эрхэм модод сонсогчдоо бид нарыг сонсон маш их баярлаа. Ингээд ингээд э, хамгийн сүүлд сонсох дууга бутаа явуулна үсттэй. Яа. Баяртай. Баярлалаа. Арашнасаа гар гар бид төмөр борс Хуучин хайк 220 одоо бокс хүүхдийн хор Аруу бэлтэй байр байр Хүүхдүү чанг би 50 50 Trap music 50 50 Fat pussy 50 Матрайлэг гүцтэй болохоор би гэдэг шуналтай Идэ зарсаг уналтай Гүйд ажиллах цаг минь суналтай Миний нэшгөө сонголтай Уурын уурын хангалтай Би байшин гэсэн тангарахтай Жигнэр хүний тангарахтай Just wanna be Bitch би зүгээл баяжмаар байна. Нүүж санаа зоохгүй зоргоороо хүслээрэл баймаар байна. Мэргис цингис дөргис савж би хүүхдээрэл баймаар байна. Би хүслээрэл баймаар байна. Бай бай бай бай ба ба ба ба. Зүгээр баян болмор байна. Би I just wanna be rich. I just wanna be rich. Баян болмор байна. Хүснэ авто санаа амрахгүй. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. No, I just wanna be rich. I just wanna be rich. Rich. I just wanna be rich. I just wanna be rich. I just wanna be rich. Rich, rich, rich, rich, rich. Мөнгөний ам точ вкусный, понимаешь по-русски. Зайшлах гарна сутал биржэл гих мэт амтэрлэн закуски. Нарта тоотон найз байхгүй, мэдээ найзын төр чижиг. Артас нэг л удаа хутгах шаа тэгэж амд итгэх итгэж чижиг. Зорилго нэг, хүсэл нэг, байвчи бол май нэг. Май нэг, май нэг. My nigga, my nigga, my nigga, let's get this money. Get this money. Money make rainy days sunny. Get this money. Only bad bitches welcome thugs from party. Надад байхгүй шүтэг буурхан мөнгийг би гал шүтэн. Би гал шүтэн. Намаа баяжгаа туслана. Миний хамт ор шүтэн. Миний хамт ор шүтэн. Баялаг хүс би дор шүтэн дээр мөрөгдөг. Зууласаа жөрөгдөг. Гонэр надад өртөг хүмүүс өрөө өг. Өг. Sugar buying both more than me. I just wanna be rich I just wanna be rich Buying both more band Husni after sanam raqui Every day I'm hustling Every day I'm hustling No I just wanna be rich I just wanna be rich Rich I just wanna be rich I just wanna be rich Whoa. Uh, uh. I just wanna be rich. Rich, rich, rich, rich. Bang, we be getting money. We need more money. More, more money. 20s, 50s, on it. 20s, 50s, on it. 20s, 50s, on it. 20s, 50s, on it. 20s, 50s, on it. Work, work, work, work, work, work. We need more money. Work, work, work, work, work. We need more money. Work, work, work, work, work. We need more money. Work, work, work We need more money. Зүгээр баян болмоор байна би I just wanna be rich I just wanna be rich Баян болмоор байна Хүснээ авда санаа амрахгүй Every day I'm hustling Every day I'm hustling No I just wanna be rich I just wanna be rich I just wanna be rich I just wanna be rich I just wanna be rich Rich, rich, rich, rich, rich